sender nå «Tordibelen flyr i skumringen'. En fortelling i tolv episoder, overhørt og nedskrevet av Maria Gripe og Kai Pollak. Og overført til norsk av Helge Hagerup. Første episode følgende av en togforsinkelse'. Du som sitter ved radioen akkurat nå, du som har trykket på knappen akkurat nå for å høre, tenk på én ting. Vi vet at ikke alle hører dette programmet, men vi vet at akkurat du hører. du hører meg si disse ordene akkurat nå. Det kan virke tilfeldig, men det er det ikke. Heller ikke er det tilfeldigheter eller slumpetreff som har ført til at denne historien ble til, selv om det kan se sånn ut. Det ligger dypt meningsfylte begivenheter bak. Dette vet vi. Vi vet nå hvorfor deler av denne historien lenge har ligget i mørket før tiden var inne til å få dem fortalt. Hver kveld klokken 18 er det avgang for nordgående persontog fra Malmö jernbanestasjon. Denne kvelden, onsdag den 27. juli, går toget presis. To timer og ett minutt senere, dvs. Si klokken 20.01, gjør toget som er i rute, et kort opphold i Alvestad. Med kurs mot perrongen denne kvelden kommer en trøkk i stor fart. En trøkk lastet med post og gods som skal med det ventende toget. Like før trucken kommer frem til perrongen, blir truckføreren truffet i øyet av et flyvende insekt, antagelig en tordivel. Og dette fører til at han må stanse trucken. Øyet hans renner, og han er vanskelig for å se. Denne begivenheten fører til at det nordgående nattoget starter 3 minutter og 28 sekunder forsinket fra Alvestad stasjon denne kvelden den 27. juli. På sin reise gjennom natten passerer toget mellom Malmö og Stockholm 12 byer og 118 småsteder. Denne kvelden passerer nattoget disse byene og småstedene 3 minutter og 28 sekunder senere enn vanlig. Dette betyr at etter Alvestad blir det forutbestemte mønsteret brutt på en rekke steder. I Ringaryd i Småland vet vi at disse 3 minuttene og 28 sekundene kommer til å spille en avgjørende rolle i tre menneskers liv. Og at det som til å begynne med kunne virke som en ren tilfeldighet på perrongen i Alvestad, fører til en rekke avsløringer i Ringaryd. Klokken er 21.23. Det er nå toget etter ruten skal passere Ringaryd. Men på grunn av forsinkelsen varer det ennå 3 minutter og 28 sekunder før toget kommer til å kjøre forbi det store jordet ved elven som flyter gjennom Ringaryd. Der venter tre mennesker akkurat nå. De tre beveger seg langsomt over jordet. Er det noen som vil ha en tyggis? Du, David? Nei takk. Nei takk. Visste du det, Annika? Hva da, sa du? At når man blir gammel Ja, man kan ikke høre gresshoppene lenger når man blir gammel. Hvorfor ikke? De spiller jo så høyt. Det er akkurat derfor. Man kan ikke høre så høye toner når man blir gammel. Man hører dårligere. På kassettspilleren høres det i hvert fall. Bare hør nå. Ja visst. Enda en begivenhet som kan virke som en tilfeldighet, spiller en rolle denne kvelden. Denne dagen, den 27. juli, får Jonas Berglund en kassettspiller på sin 13-års fødselsdag. Akkurat nå står han på engen med båndopptakeren i hånden sammen med sin søster Annika, 15 år, og deres venn David, 16 år. Vi vet at disse to begivenhetene, altså tordivelen på perrongen i Alvestad og fødselsdagsbetangen til Jonas i Ringaryd, sammen skal føre til at visse forhold i Ringaryd som for lengst er gjemt og glemt, blir rullet opp og endelig avslørt. Vi vet også at de tre menneskene som venter på engen ved jernbanestasjonen, foreløpig er helt uvitende om sin egen betydning i denne historien. David? Hm? Hvor blir det toget? Hvor mye er klokka? Ja, jeg skulle faktisk ha vært der nå. Det må være forsinket. Hysj. Hør. Nei. Nei, det var ingenting. Jeg trodde det var toget. Skal vi ikke stikke ned til Elveren, tror du, mens vi venter, da? Vi kan høre om det er noen lyder jeg kan ta på kassettspilleren min. Der. Det er klart vi kan. Kom. Og nå får disse tre, på grunn av togforsinkelsen, høre noe som de ellers ikke hadde fått høre, og se noe som de ellers ikke hadde fått se. Hysj. Hvem er det som ror? Kan dere se hvem det er? Hallo, hallo. Jonas Bergullen her. Jeg står akkurat nå med en kassettspiller nede ved elven. Det er vanskelig å se her. Vi kan høre noen ro over vannet. Vi lurer på hvem det er. Det er en fyr. Det er en mann av ubestemmelig alder som er ute og ror. Det vi hørte nå, var den roende manns hese hoste. Det høres som en til et sted på denne siden av elven. Pga. den tette vegetasjonen her nede kan jeg ikke gi noen eksakt opplysning om båtens avløpsplass. Hysj, der kommer toget. Jonas, Skynd deg hvis du vil ha toget med på båndet! noen som vet hvor vi er? På den andre siden av skinnene. Ja. Og det der borte er vel Selandergården? Ah, jeg tror vi er i hagen på baksiden av huset. Bor det noen der nå? Fru Gjøransson, tror jeg. Hun har leid gården. Ja. Hun ville lage pensjonat der. Men det gikk visst ikke særlig bra, sa de i butikken. Så rart. Vet dere hva? Jeg kjenner meg igjen i denne hagen har vi, da? Er det så rart? Ja, for jeg har jo ikke vært bak huset før. Vent, la meg tenke. Ja, hallo, hallo. Vi befinner oss altså bak Selanegården. Og i dette øyeblikk tenker David Hysj, Jonas, når David tenker! Stillhet skal råde, for David tenker. Ikke tull med den kassettspilleren hele tiden! Du er ikke noen reporter. Nå har jeg det. ja men det er jo helt sprøtt. Jeg drømte om den i natt. Og jeg drømte at det skulle være en dam her. En liten dam. Tenk om den er her, da. La oss se etter. Ja. Vi forflytter oss nå nedover i hagen. Vi beveger oss gjennom det duggvåte gresset. Vi leter etter en dam. Ja, så sannelig. Her er den. Jeg nekter å tro det. Og der er jasminbusken også. Jeg drømte at jeg var på vei hjem, og så kom jeg til en hage som skulle være hagen hjemme. Men jeg kjente meg liksom ikke igjen. Du må ha vært der før. Vent litt. Og så drømte jeg at jeg var inne i huset. Helt plutselig. Jeg, jeg gikk gjennom en masse rom, men jeg kjente meg ikke igjen. Jeg visste nøyaktig hvor alle dørene var, og alle vinduene, og hvor alt mulig sto. Likevel kjente jeg meg ikke igjen. Og hele tiden var det noen som sang. Nydelig sang. Ja, sånn var den. Da Ja, og så, så sto jeg plutselig foran en blomst. Like ved siden av vinduet. I hjørnet sto det en klokke, en sånn gullklokke, vet dere. Og så Ja, så begynte klokken å slå. Og da Bladene på blomsten, alle bladene, de bare løftet seg. Sånn. Som hender. Akkurat som de ble løftet opp. Og hele tiden var det noen som sang. Det var en pike. Kjempenydelig sang, altså. Ja, og så våknet jeg. Vi har nå hørt Davids drøm. Vi ber om unnskyldning for at vi har gått over tida. Nå kommer nyhetene. I går kveld befant tre ungdommer seg Jonas, kan du ikke høre på og ikke forstyrre hele tiden? Det er virkelig rart. Jeg kjenner meg igjen. Det var denne hagen, og jeg har ikke satt mine bein her før i kveld. Kors på halsen. Se, de tenner et lys i huset. Mm. Det er noen i vinduet. De åpner vinduet. Kom, så gjemmer vi oss her. Vi befinner oss fremdeles ved Selandegården, i hageseksjonen. Gjennom noen busker kan jeg skimte, på en avstand av 25 meter, en eldre frue som min kollega her benevner fru Gustavsson. Gjøransson? Unnskyld, Gjøransson var navnet. Fru Gjøransson har altså nettopp åpnet et vindu. Et øyeblikk, kjære lyttere. Jeg må bare snu kassetten. Hva slags blomst var det, David? Jeg vet ikke. Men bladene var Ja, de var store. Og de løftet seg akkurat som hender, opp mot meg, sånn. Det var nesten som om de ville si meg noe. Og så var det den fantastiske sangen. Bånd nummer to. Uh, nei, kassett nummer én, side to. Den 27. juli klokken uh, Hvor mye klokka? Fem over ti. 22.05. Jeg drømmer aldri noe spennende. Bare at jeg kommer for sent på skolen og sånt. Nei, det... Det er sikkert bare at du ikke husker det. Alle mennesker drømmer. Man skal ta vare på drømmene sine. Det beste er å skrive dem ned med en gang. Gjør du det? Uh -huh. Av og til, så. Jaha, kjære lyttere. Vi skal nå forlate våre drømmetyder og raskt gå over til avdelingen for spennende reportasjer. Dut, dut, dut. I dette øyeblikk rykker jeg frem mot en bygning med et opplyst vindu. Det flakkende lysskjæret kommer stadig nærmere. Ei kjerring Unnskyld, kjære lyttere. En kvinne viser seg av og til i det åpne vinduet. Hun beveger seg som en mørk skygge. Nå befinner jeg meg like under vinduet. Kan så vidt titte inn. Jeg ser fru Gjøransson med en smal og avlang pakke innpakket i avispapir. Og akkurat nå tuller hun pakken inn i et Ja, hva er det for noe? Et slags teppe. Hennes bevegelser er hurtige, nervøse. Pakken er omtrent halvannen meter lang. Vi hører noen hoste gjentatte ganger. Altså, i rommet befinner det seg ytterligere en person som åpenbart lider av hoste. Vedkommende har inntil nå ikke vist seg. Klokken er litt over ti. Jeg skal bare ringe og undersøke om alt er i orden. Ja, kjære lyttere. kan dere selv høre under hvilke vanskelige forhold denne reportasjen ble innspilt. Akkurat nå har vi forstyrrelser på nettet av et buldrende godstog som passerer i sydlig retning. Jaha. Nå bedrer forholdene seg, så nå kan vi høre igjen. Fru Gjøransson har akkurat begynt samtalen. Ja da, jo da, takk. Halvparten av pengene har jeg fått hit. Nei, nei, ingen risiko. Jeg fikk en mann fra distriktet, han gjorde det i går. Nei, nei, det synes ikke. Det er det ingen som tenker på visste jeg klart at jeg ikke brukte hvem som helst. Og skulle han begynne å slarve, kommer ingen til å tro på ham. Han er nemlig litt rar. Det er ingen som tar ham alvorlig. Ja, takk, da. Farvel. Hun legger på røret. Der. Og nå Oi! Hun går bort til vinduet. Vi må søke dekning. Sånn, ja. Og når har du tenkt å gå? Og nå avslutter vi denne reportasjen med spørsmålet Hvem var den mystiske mannen? Mannen med hosten. Jonas, kom. Vi må hjem. Klokken er over ti. Kan vi ikke lete etter lyder en liten stund til, da? Ærlig talt. Det kommer en dag i morgen også. Nå må vi hjem. Ja, det må jeg også. Kom an, dere. Går du samme vei som oss, eller? Nei. Nei, jeg går over Galgebakken. Det er raskest. Galgebakken? Tør du virkelig gå gjennom skogen så sent? Ja, det spiller vel ingen rolle. Jeg er ikke mørkredd, jeg. Kom deg, Jonas. Vi er altfor sene alt. Mamma sa vi skulle være hjemme klokka ti. Det er jo bursdagen min, jo. Ha det, David. Ha det, David. Ser deg i morgen. Ja, ha det. Det er faktisk ingen unnskyldning, Jonas. Har jeg sagt dere skal være hjemme klokken ti, betyr det klokken ti. Ja, men 10. mamma! Ja, ja. Morfar ringte for å gratulere, og da var det ingen Jonas hjemme. Ja, dessuten, fru Gjøransson sånn- Du vet hvem hun er, Annika. Hun som drev pensjonatet på Selandegården. Ja, hun pleier å handle i butikken vår. Hun ringte og spurte om dere ville passe blomstene hennes i sommer. Når hun er bortreist. Hva? Den dama? Ja, Hvorfor ikke? Hun har vært en god kunde de siste årene. Og synd at hun måtte stenge. Ja, jo. Jeg iallfall lurte på om dere kunne passe blomstene. Og han lovet å betale for det. Dere kunne stikke innom i morgen ved ellevetiden, sa hun. Hun reiser med ett tog. Hun skal til et hjem for allergikere for en er ikke frisk, sa hun. Nå, hva sier det til deg? Jo. jo da. Jeg sa dere ikke hadde noen planer for sommeren. Du, Jonas. Da, da, da. Hvis vi sier ja, kan vi vel ta med David også? Du <laughs> tenker bare på David. Du er ikke det, sånn. Du husker vel den rare drømmen hans? Han er sikkert spent på hvordan det er inne i Selandgården. Jo, jo da. Selvfølgelig skal David være med. Han er ålreit, han. Og tenk på det, du. Han tør gå gjennom skogen midt på natten, helt alene. Den stien forbi den gamle kalkebakken. rundt i skauen her. Haraldik, kan ikke en stakkar få være fri her på Galgebakken heller? Å, oh, det er natte Full som vanlig. Stå ikke der i mørk og glo. Kom frem med det Hvem er det? Så rart. Natte dukker opp overalt. Ja, frem med det Det er synd på han. Hei, hei Natte. Ja, det er bare meg. David, vet du. Fin kveld i kveld, eller hva? Kjenner vi hverandre, forresten? Kjenner og kjenner. Vi har da sett hverandre noen ganger. Jeg vil snakke med deg. Ja? Hvor skal du hen? Eh, hjem. Jaha. Eh, og, og hva har du gjort for noe? Jeg har gått litt omkring, bare. Jaha, ja. Og, og hvor har du gått litt omkring? Hvor? Ja, fortell det til gamle natte. Hvor har du vært i kveld, David? Eh, jo, litt her og litt der. Ved kiosken og nede ved jernbanen. og ved elva og ved Selandergården. Selandergården? Hørte jeg navnet Selandergården? Sa du det? Ja. Eller eh, hørte jeg feil? Mm, nei da. Nei. Vi var der for litt siden og lekte. og... Selandergården. Dit går jeg aldri mer. Så sant jeg heter Natte, setter jeg aldri vet beina mine i det huset oftere. Hvorfor det? Hvorfor? Ja. ja. Vel, eh, Leif, forresten. Eh, det husker jeg ikke. Hold deg bare langt unna. Ja, Men hvorfor? Nei, jeg veit ikke. Jeg var jo forresten Bare eh, lekte du, sa mm -hmm. Jo da, jeg har lekt der, jeg også, i den fordømte selandrevogn. En gang da jeg var liten, for lenge, lenge siden Så liten var jeg på 1800-tallet, som hun sier. Faren min skulle gjøre en jobb der. Han var snekker, skjønner du. Nei, nei. Å nei, det er det eh, forferdeligste jeg har sett. Hva da? Jo, den slampen som eide stedet da han fikk faren min til å sage over ei stor, fin dokke. Sånn tvers over på midten. Tvers over. fett hva? Rett for øya på meg, vesle guttungen. Ja, men hvorfor det? Åssen kan jeg vite det? Å, det skjærer meg i hjertet den dag i dag når jeg tenker på det. Og jeg var ikke større enn som så, skjønner du. Stakkars meg som så det er noe så rart. Det lurer meg ikke. Det er så sant som at jeg etter Natt og sitter på galgebakken i denne støna. Hold deg langt unna Selandet, gården, gutt. Ja, men... Mora mi hun hadde greie på både ett og annet og mer til. Hun sa alltid 'Det hviler en forbannelse over det huset', sa hun. ja, Mora mi, ja. Å ja, ja det, det er mange som sier at natt helt er rar og svimer rundt uten å kunne ta vare på seg sjøl. <laughs> Men eh, Natte veit hva han veit, og det veit han. Ja, så <laughs> mens han Han veit hva han veit, han. Thomas Berglund her. Jeg går her med min kassettspiller. Klokken nærmer seg elleve om formiddagen. Det er den 28. juli, og akkurat nå går vi opp. Ja, vi. Det er altså David og Annika som går like ved siden av meg. På vei opp grusgangen mot Selandegården. Jeg har tenkt å avlegge fru Gjøransson en visitt. I dette øyeblikk ringer Annika på. Vi befinner oss utenfor hovedinngangen, på forsiden av huset. Vi vet at saker og ting foregår her. I går avlyttet vi bl.a. en samtale Jonas, da, hiss deg litt ned. Vi er kommet for muligens å påta oss å vanne fra Göranssons blomster. Kan du ikke la kassettspilleren være i fred en liten stund, iallfall? Hysj. Hun åpner vinduet. Hei. Hei, barn. Kan dere gå rundt til kjøkkeninngangen i stedet? Jeg har, jeg har akkurat vasket gulvet på gangen. Ja. Jo da. Er dere tre stykker? Hun syns kanskje det er rart at jeg blir med. Hvorfor det? Hør her. Vi avtaler ingenting. Vi lover ikke noe. Okay. Vi bare forhører oss litt. God dag, god dag. Så snilt at dere ville passe blomstene for meg. Kom bare inn, så skal jeg vise dere. Ja, du er Annika, ikke sant? Og du er Jonas. Men jeg, heter David. Kompisen vår. Ja visst. Eh, men dere skjønner at jeg bare leier dette huset, så dere må ikke være for mange som Nei da. Ja, her i kjøkkenet har jeg satt noen potteplanter. Men vi kan begynne med stuen. Nå skal dere se. Der står de. Kom denne veien. Hun virker nervøs. Hva skal vi si, syns dere? Vi får se. Ja, blomstene er det store problemet her i huset. De er jo ikke mine. De tilhører huset, og jeg har fått beskjed om å sørge godt for dem. Jaha. Jaha, nå har jeg flyttet alle blomstene hit. De på kjøkkenet også. Så dere slipper å løpe opp i annen etasje eller rundt omkring. Det er et gammelt hus, ikke sant? Det er det, ja. Sikkert fra 1600- eller 1700-tallet og <laughs> Blomstene skal være nesten like gamle, sies det. <laughs> Ikke vet jeg. Huff. Det trekker visst. Eh, jeg går og lukker vinduet. Annika, lat som ingenting. Den blomsten der, med de store hjerteformede bladene. Ja. Den som ser så dårlig ut. Ja som henger med bladene. Det var den. I drømmen som jeg drømte. Nei, nei, nei, ikke se på den. Ikke se på den. Jaha, nå skal vi se. Du, Annika Forresten, før jeg glemmer det. Dere må ikke slippe noen andre inn hit. Og hvis det ringer på døren eller noe sånt, eh, skal dere ikke åpne. Og Annika, dere behøver ikke ta telefonen. Det er ikke nødvendig. Hei, hva gjør du der? Jeg bare ser på denne gamle klokka. Så gøyal den er. Går den? Nei, den går ikke. Den går ikke, sier jeg. Det er best ikke å røre den. Ja, her har vi altså blomstene og bladene, de som er gule og visne. Ja. Forresten, er det noen av dere Har dere vært her før? Nei. Aldri? Det er første gang dere er her inne, altså? Ja. Jaha. Jaha. Eh, hva mer var det jeg skulle ha sagt? Jo, eh, pass på at dere skrur kranen på kjøkkenet skikkelig igjen når dere har tappet vann. Den drypper. Hva slags sneglehus er dette? Hva? Disse sneglehusene. Er det sånn som suser? Det vet jeg ikke. Og nå er du kanskje så snill å legge dem tilbake der du fant dem? Annika. Hva er det? Vi tar jobben. Syns du? Ja, jeg må komme tilbake. Ja, det, det er noe her, skjønner du. Hva da? Nei, det, det kan jeg ikke si nå. Bestefaren min har masse sånne sneglehus i hagen. De er fra Stillehavet. Bestefaren min var til sjøs en gang. Da tok han med seg massevis hjem. Jeg har en, jeg også. Men vi har ikke lov til å røre disse sneglehusene. Hør nå her, <laughs> Hvis telefonen ringer Det har jeg visst sagt. Så bry dere ikke med å ta den. Det er bare noen som tror det er pensjonat her fremdeles. Men det er det ikke. Ja, og så var det visst ikke noe mer. Jeg håper dere er heldigere med blomstene enn jeg har vært. <laughs> Jonas, vennen min, ikke rør, er du snill! Det er jo et enormt ansvar å slippe dere inn i huset det er kanskje best jeg ber noen andre som er litt eldre. Nei. Eh, nei da. Det skal gå så bra, så. Ja, ja. Så sier vi det, da. Jeg har nøkkelen på kjøkkenet. Det er sikkert ikke nødvendig at dere kommer hit hver dag. Annika. Annika. Se, se på blomsten. Ja. Ja, men se, da. Ja visst. Hva har hendt med den? Bladene har jo løftet seg. Ja. Mens vi har vært her. Ja, men Nemlig. Akkurat som i drømmen min. fortelling i tolv episoder, overhørt og nedskrevet av Maria Gripe og Kai Pollak, og overført til norsk av Helge Hagerup. Annen episode Selandergården. Før vi går videre i vår fortelling, vil vi be deg tenke over én ting. Små hendinger får ofte store følger. En tordivel kommer flygende på perrongen i Alvestad treffer en trøkkfører i øyet. Trøkkføreren blir forsinket med en del gods han skal laste på toget som venter. Dette fører til at toget fra Malmö til Stockholm passerer Ringaryd i Småland 3 minutter og 28 sekunder senere enn vanlig. I Ringaryd venter de tre tenåringene David, Jonas og Annika på toget, så Jonas kan ta opp toglydene på sin nye kassettspiller. Da toget ikke kommer, bestemmer de seg for å gå et annet sted mens, og havner på baksiden av Selandergården. Der ville de aldri ha havnet ellers. Ingen av dem har vært der tidligere, men David kjenner seg igjen fra en drøm han hadde natten før. Dette fører til at David blir interessert i selandergården, og de tre påtar seg å vanne blomstene der den sommeren. Det hadde de nok ikke gjort ellers. I drømmen så David en blomst med hjerteformete blader, og akkurat akkurat denne blomsten, nøyaktig den samme blomsten, ser han senere i stuen i Selandergården. I drømmen hørte han også en sang, og melodien fortsetter å forfølge ham. Pappa? Hva er det du spiller? Mm, jeg vet ikke ennå. Jeg har nettopp begynt på en ny melodi. Spill en gang til. Når begynte du på den melodien? Mm. Hm? Uh, øh, nettopp nå. Så rart. Jeg syns jeg har hørt den før. Umulig. Den er jo helt ny. Vil du ta den? Hvis det er til meg, så spør om jeg kan ringe tilbake senere. Okay. Øh, jeg må jobbe videre med dette temaet. 180-83 Hei, David. Det er Annika. Oh, hei. Jeg ringer fra butikken og har liten tid. Jeg må hjelpe til en stund til. Når blir du ferdig, tror du? Om en times tid. Klokken tre. Skal vi stikke bort til Selandergården da? Det var akkurat det jeg tenkte. Fru Göransson skulle jo ta ett-toget. Ja, fint. Ja, da blir vi alene der, da. Og Jeg er så spent. Jeg også. Du, ja? vet du hva? Her skjer det noe helmystisk akkurat nå. Du husker den drømmen jeg fortalte om? Med blomsten og alt det der? Ja. ja jeg sa at det var en melodi i drømmen også. En sang som jeg hørte. Ja. Jo, du skjønner, pappa sitter her. Ja, det er helt sprøtt, men pappa sitter og leter fram den melodien på pianoet akkurat nå. Det er ikke sant. Har du sunget den for ham? Ja, men det er jo akkurat det som er så mystisk, jo. Plutselig hører jeg at han sitter der inne og klunker på den. Jeg er nesten skråsikker på at det er samme melodien. Jeg aner ikke. men pappa sier at han er kommet på den nå. Akkurat nå. Av seg selv. Helt utrolig. Skjønner ikke hvordan Nei, nå må jeg jobbe videre. Ja, eh, blir Jonas med? Den store reporter Jonas Berglund? <laughs> Akkurat. <laughs> Så klart han blir med. Kan du ikke stikke innom her og hente oss? Jo. Du skjønner, vi skal få høre på kassetten som Jonas tok opp i går på at det er noe skummelt med fru Gjøransson. Ja? Den telefonsamtalen, vet du. Den virker dødsskummel, sier han. Ja vel. Ja, jeg kommer, jeg. Skal vi si ved tretida, da? Avtale. Ha det. Ja, ha det. Hør nå. Ja, fint. Sett i gang. Det spiller ingen rolle. Jeg er ikke mørkredd her. Kom deg, Jonas. Vi er altfor senalt. Mamma sa vi skulle være hjemme klokka ti. Nå er jo bursdagen min, jo. Ha det, David. Ha det, David. Ser deg i morgen. ha det. Ja, og så stakk vi hjem. Men syns dere kunne høres skummel? For å gjøre han sånn, mener jeg. Eh, ta slutten en gang til. Skal bli. skulle han begynne å slarve Nei, nei, nei, ikke der. Helt på slutten. Ja, før jeg gikk fra dere. Det er, det er kommet inn en slags stemme der. Ja vel. Her? Å, jeg også. Kom med dere. Går du samme vei som oss, eller? Nei. Nei, jeg går over Galgebakken. Det er raskest. Galgebakken? Tør du virkelig gå gjennom skogen så sent? David? Hva er det, David? Hva? Hva er det? Nå. Hør nå. Hør. Skru, skru av, Jonas. Hørte dere det? Ja. Et øyeblikk. Hva kan det være? Jøss. Yes. En gang til, Jonas. Hør nå. Sommerstuen, jeg, Emily. Sommerstuen, jeg, Emily, syns jeg det høres som. Dere er helt sprø. Det er bare masse knitring og bråk. Du hørte vel at det var en stemme? Det er vel ikke så rart, vel. Nå sånn som du herjer og står på med den kassettspilleren overalt. Det er iallfall kjempemystisk. Skjønner ikke det, ja? Jo, jo, men kom nå. Vi skal jo til Selandegården, ikke sant? Ja, det var i hvert fall innmari rart. Jeg, Emily Jo, men kom nå. Jonas Berglund her. Ja, nå befinner vi oss i det aller helligste på Selandegården. I den store stuen. Det er et meget stort og vakkert rom. Jeg ser meg rundt. I taket henger en krystallkrone av eldre modell. Mine kolleger Annika og David gransker for øyeblikket blomstene i rommets andre ende. Videre ser jeg en sofagruppe under trappen, og ved siden av står den store bokhyllen. Like ved meg har jeg trappen opp til annen etasje. Det er en meget vakker trapp med gammeldags rekkverk, og nederst er den prydet med en større trappestolpe. et øyeblikk. Det lukter eh, maling. Ja visst. Det stemmer. Trappestoppen er nymalt. Grønn. Et øyeblikk. Nei, ennå ikke helt tørr. Jeg ser meg videre rundt og blir slått av tanken på at man nok ikke kan utelukke at dette har vært skueplassen for en hel del skumle transaksjoner. Ja, se! Jonas, kom og se! Kom, Jonas, skynd deg! Ja? Se der! Davids blomst. Hva med den? Ja, men se, da. Se ordentlig. Etter at David kom frem til blomsten, har bladene løftet seg langsomt hele tiden ser ingenting, jeg. Ja, men se ordentlig etter, da. De løfter seg langsomt. Det er den samme blomsten som i drømmen til David. Ja, nå ser jeg det. Nei, makan! Har du rydd vann? Ja. Se. Langsomt. Det er helt utrolig. Man kan se hvordan bladene løfter seg. Hysj. Hva er det? Hva da? Hysj! Det høres klirrer. Hør. Hva kan det være? Ja, se da. Det er en krystallkron. Den svinger frem og tilbake. Og koppen der. Se på kakkelovnen. Se på kakkelovnstøren. Hør! Hvor i all verden kan det være? Vindusruten òg. Hør, da. Overalt! Hele huset rister jo. Hva er det da? Dette må registreres. Hallo, hallo. Vi vet ikke hva det er. Kan det være jordskjelv eller sted? Stuenes i landegården. Lydfenomener. Totalt ubegripelig. Hele huset rister. Ja, jeg gjør opptak til min siste stund. Nå gynger bakken under oss. Toget? Det er toget, det. Jeg begynte å bli redd. Ja. Det er det sørgående hurtigtog vi hører. Det nærmer seg. Mysteriet er oppklart. Et øyeblikk bare. Jeg har vanskelig for å gjøre meg forstått. Se blomsten! Potteplanten! Ta den! Det er blomsten! Se, den falt i gulvet. Hvordan gikk det? Flaks at potten holdt. Nei Klokken. Nei, nå altså. Den sto jo i sted, jo! Nå må jeg ta meg en tyggis, altså. Er det noen som vil ha? Ja, jeg, takk. Det var selvfølgelig toget. Det må ha vært toget som ristet klokken i gang. Det er innmari rart allikevel. Det, det er den samme klokken som i drømmen. Kjenner du igjen noe mer, David? Nei, jeg, jeg vet ikke. Jeg, jeg kjenner meg så så underlig hjemme her, liksom. Ja, jeg gjør det. Men er det ikke noe andre ting som du kjenner igjen? Nei, det er, det er mer en følelse, på en måte. Kan det ikke bare være noe du innbiller deg, da? Nei Har du aldri kjent deg igjen, Annika? Jeg har hatt en følelse at du har vært et sted før, liksom. Ja, Ennå du vet at du aldri har vært der. Nei. Ikke som jeg vet om. Den mystiske, iallfall. Nattens mørke gjerninger er blitt bedrevet her. Sann mine ord. Det tror jeg ikke noe på. Husker du hva Natte sa til deg, David? Han advarte deg mot Svelandegården. Hold deg unna, sa han. Har jeg ikke rett? Jo. Jo, han sa at moren hans hadde sagt at det hvilte en forbannelse over Svelandegården. Men han var full. Og det Natte sier Men likevel. Jeg har hørt at natta er litt eh, Ja, litt eh, Litt hva da? At du kan finne vann med ønskekvist og sånn. Og så har jeg hørt at han gjorde en syk hest frisk igjen. Bare ved å legge hånden på ryggen til den. Ja, ikke vet jeg det. Det er skummelt her. Ja. Jeg visste at for å fru sånn var skummel med det samme jeg fikk øye på henne. Kiss deg litt ned nå. Banna bein! Hun var nervøs. Og så er hun med på noe skummelt som hun er redd for at vi skal oppdage. Hvem vet hva som har foregått her? Jeg vil i hvert fall snoke litt rundt. Nei, kom Annika, la oss vanne ferdig. Nei, gi meg vannkannen. Hallo, hallo. Jeg fortsetter mine undersøkelser. Ikke snok for mye, Jonas! Dette er ikke noen barnehage. Jeg er nå på vei mot kjøkkenet. Jeg skal foreta en inspeksjon av åstedet for å finne eventuelle skumle spor. Her, ja. Kjøkkenet. Jeg skrur av så lenge og kommer tilbake med en ny rapport når jeg har undersøkt området. Kjøleskapet Ja, tomt. Hm? Hva er dette for noe? Tomme vinflasker? Sånn har det altså gått for seg. Ja vel, ja. Hallo, hallo. Jeg er nå tilbake med en rapport om mistenkelige spor. I dag har vi altså den 28. juli klokken 15.37. Pip! Stedet er kjøkkenet i Selandegården. Kjøleskapet er ribbet og tomt. Pøttekottet. Vinflasker på gulvet. Én, to, tre, fire, seks Åtte stykker. Tomme. Spiskammeret her dagligvarer som mel, sukker, ris osv. Ingenting mistenkelig, og ingen unormale lukter. Ingenting av betydning i det hele tatt. Og her, under oppvaskbenken, et skap Aha, søppelbøtten. Et lite øyeblikk. Jeg skrur av så lenge. Ned på kjøkkenbordet med hele møkka. Nå skal vi se hvilke spor de har etterlatt seg. Hallo, hallo. Rapporten fortsetter. I en søppelbøtte på kjøkkenet er følgende funn gjort. Høvelspon, sandpapir, en tom brennevinsflaske. Det lukter sprit av den fremdeles, og på utsiden av flasken tydelige merker etter en hånd. Grønne fingermerker. En malingboks. Grønn maling. Ja vel, en boks sparkel. Jaha, det er ikke lenge siden noen har pusset opp her og drukket sprit. Ja vel. Videre finner jeg en kvittering. Berglunds snarkjøp. Pappas butikk. Ja, skal vi se. Den 26.7. Det var altså i forgårs det ble foretatt innkjøp av maling, sandpapir og Hva er det som står her? Jo, snus. Ja visst. Videre finnes det eggeskall og litt mer søppel. Dessuten en potteplante, sammenklemt og særdeles dårlig behandlet. Og på bunnen en død bille med grønn maling på magen. Mystisk. Jonas! Hva er det du gjør? Sikre meg spor, ser du vel. Sånn som du griser til? Vi har kartlagt hvert eneste spor på dette kjøkkenet. David, vet du hva slags insekt dette er? Få se. Eh, jo. Det er en tordivel. Men hvorfor er den grønn på magen? Det lurer jeg også på. Vent litt. Få se. Den kan ha hengt seg fast på den nymalte trappestolpen der ute. Jeg skal se etter. Et øyeblikk. Hva han driver på med? Sikrer seg spor fra en eller annen internasjonal bande, ser du vel. Jo da. Merket er her fremdeles. Den har satt seg på stolpen. Det henger til og med igjen en bit av det ene beinet. Få søppelet ned i bøtten igjen, Jonas. Vi skal hjem. Ja vel. Har dere funnet noe mistenkelig? Nei. Men vi skal tilbake hit i morgen. Fint. Undersøkelsen må fortsette. Men pass deg, så du ikke blir kidnappet fordi du vet for mye. Den risken får man ta når man har med sånne bander å gjøre. Internasjonale går jeg ut fra. Pensjonatet har selvfølgelig bare vært noe de har dekket seg bak. <laughs> Kom nå, et øyeblikk. Jeg skal bare ha med søppelbøtten. Ha den med deg! Så klart. I dag finnes det bevis som støtter det poetiske og filosofiske syn på blomstene som levende vesener, ikke bare utrustet med personlighet og sjel, men også med evnen til å meddele seg til andre levende vesener. Det er bare vi som i vår blinde påståelighet fastholder at de er sjelløse. I virkeligheten viser det seg at blomster både har vilje og evne til å samarbeide med mennesket. Jøss. Yes. For en bok. Jeg lurer på, jeg Ja, den blomsten Kanskje den vil meg noe? Hvorfor henger den med bladene når jeg ikke er til stede? Tenk om det som står i boken, er sant? Hm. Hva kan en blomst ville et menneske? David? Eh, ja? Jeg sa at det var lys hos deg. Klokken er snart halv tolv. Hvorfor sover du ikke? Jeg har fått tak i en innmari spennende bok. Jeg har slukk lyset nå. God natt, David. God natt, pappa. Men pappa? Ja? Den melodien du holder på med? Ja? Hvem lager du den for? For eh, kirkekoret. De har bestilt en suite for kor av meg. Og det krever en masse arbeid. Linderot, sognepresten, vet du, mm. skriver tekstene til musikken. Mm, går det bra? Sånn passe. Denne siste melodien får jeg forresten ikke riktig til. Men det kommer vel.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 Der tror jeg jeg har det. da, da. Ja, ja. Ja, sånn må det være. Ti-ta-tam. Praktfullt. Jeg må skrive ned med det samme. Ti-ta-tam. Du, forstyrrer jeg deg hvis jeg arbeider litt til? Nei da. Du Hvordan kom du forresten på det? Nei, vet ikke. Jeg bare følte det sånn, liksom. Følte? Ja ja. Takk, iallfall. God natt og sov godt. Og som min far alltid sa til meg da jeg var liten. Drøm behagelig, David. <laughs> Drøm behagelig. Takk i like måte, pappa. Skal vi se Ved universitetslaboratorier både i Amerika og Sovjet er det blitt bevist at mennesker og planter kan meddele seg til hverandre. Og blomstene kan huske og kan oppleve menneskelige følelser. Men jøss yes. Det er fantastisk. En drøm behagelig. Kanskje det er noe den vil? Nå peker bladene innover mot rommet igjen. Det er for rart! Det er helt utrolig. Ja, hos alle de andre blomstene peker bladene ut mot vinduene. Mot lyset, ikke sant? Men denne? Hva er det med den? Er det helt sikkert at det ikke er noen som har snudd på den? Hvem skulle det være? Tror dere det kan ha vært noen her? Mens vi Utelukket. Hvordan kan du være så sikker på det? For de har etterforsket saken. Når vi går, legger jeg alltid en liten barnehånd på dørhåndtaket. Og den er blitt liggende der hver gang. Så derfor <laughs> Så smart. ja. Det er nødvendig at vi skjerper oss. Her skjer det noe skummelt, og vi må ta våre sikkerhetsforanstaltninger. Skummelt og skummelt. Det tror jeg ikke noe på. Nei, det er blomsten som vil noe. Min blomst. Ja, det er et eller annet. I går leste jeg en fantastisk bok som heter Blomstens hemmelige liv. Blomstenes hemmelige liv? Ja. Det sto en masse om forskjellige eksperimenter med blomster. I dag vet man at blomster kan meddele seg til mennesker. Ikke tull! Kors på halsen? Helt kors på halsen. Hvordan da? Hva er det du mener? Ja, det er helt fantastisk. Blomstene kan lese tankene våre. Lese tankene våre? Ja. Hvis man kobler følsomme instrumenter til en blomst, så kan man se om den er rolig, eller om den reagerer med skrekk og uro og sånt. Hva er det du sier? Ja, det er sant. Ja, det var en fyr, en, en som jobbet med blomster. En professor eller noe sånt noe. Og han hadde en hel del blomster i et rom. Og så lot han en fyr gå inn i rommet og ta en av potteplantene og kaste den i gulvet og trampe på den. Ja, drepe blomsten, altså. Drepe den? Ja. Og etterpå gikk fyren ut. Og så lot han Ja, han professoren, altså. Han lot det gå en tid. Så valgte han ut ti fyrer på slump og lot dem gå inn i rommet. Og en av de ti fyrene var han som hadde drept blomsten. De måtte gå inn i rommet én for én, og rekkefølgen ble valgt helt på slump. Og så gransket han instrumentene på blomsten. Ja, for, for en av blomstene hadde, hadde sånt måleinstrument på seg. Måleinstrument? Ja, en sånn elektrisk målegreie. Og da den første fyren kom inn, da var blomsten helt rolig. Og det samme gjaldt den andre. Og så videre. Helt til han der fyren, morderen altså, kom inn i rommet. Ja, da gikk blomsten nesten fra vettet. Er det sant? Det er helt fantastisk. Han kan bruke blomster til en hel masse. Og det der, det beviser at blomstene har hukommelse. Ja, de kjente jo faktisk igjen han fyren som var skyldig. Fantastisk. Jonas, da. Ikke ta telefonen. Fru Gjøransson ba oss la være. Det er klart vi må ta telefonen. Ja, det kan jo være til en av oss. Hallo? Hallo? Hallo? Hvem er det jeg taler med? Det er David. Neimen, god dag, David. Jaså, er du der? <laughs> God dag. Eh, hvem, hvem er Jeg heter Julia Gjersen Andelius. Å oh, ja? Hvem er det? Hvem er det? Hysj! Jeg hører at det er noen som spør hvem jeg er si at jeg er Julia Jesen Andelius? Det er en som heter Julia Jesen Andelius. Hvem var det? Si at det egentlig er jeg som eier huset. Ja vel. Ja. Jaså. Det er du som er David. Ja. Ja, jeg vet at det er det som passer blomstene. Hvordan har de det? Uh. Bare bra, takk. Det er fint. For jeg, eh, ja, jeg er forhindret fra å komme. Jeg bor i hovedstaden og kan ikke komme. Jeg, jeg, kan ikke komme herfra, skjønner du. Hva er det der? Hallo? Eh, det er, det er, toget som går forbi. Jaså, det. Jaså. Jeg ringer senere, David. Hva ville hun? Hva sa hun? Hva? Hallo? Hallo? Hvordan visste hun at vi var her? David! David! Hvorfor svarer du ikke? Hysj! Kom bort hit. Still dere akkurat her hvor jeg står. Ser dere det samme som jeg? Hva da? Blomsten. Se på blomsten. Ser dere hvor, hvor bladene peker nå? Ja, mot trappen. Jonas! Vi fikk ikke lov til å gå opp i andre etasje. Hva er det du gjør? Kom ned, Jonas! Jeg snubla og velta kobberkjelen. Det er ikke noe farlig. Se. Se hva som lå i kjelen. En nøkkel. En nøkkel? Det er festet en lapp til den. Hva står det? Loftsrommet. Loftsrommet? Det må være den døren der. Kom, David! Lås opp! Men... Ja, vi kan vel iallfall prøve. Ja, blomsten har jo vist oss veien hit. Blomsten For en trapp. Kom, vi må undersøke loftet. sender nå 'Tordivelen flyr i skumringen'. En fortelling i tolv episoder, overhørt og nedskrevet av Maria Gripe og Kai Pollak. Og overført i norsk av Helge Hagerup. Tredje episode 'Loftsrommet'. Annika, Jonas og David har påtatt seg å passe blomstene i den gamle Selandergården. En av blomstene er David blitt spesielt opptatt av, og den planten vil han ta seg av selv. Det er den han gjenkjenner fra drømmen sin. Det er virkelig noe spesielt ved denne vakre blå blomsten, Davids blomst, som Annika kaller den. I stedet for å vende bladene sine ut mot sollyset, vrir blomsten bladene påståelig inn mot rommet. I går, da de vannet blomstene, ringte telefonen, og David tok den. Det var husets eierinne, en gammel dame fra hovedstaden, som hun sa, og hun ringte for å få høre seg om blomstene. Hun heter Julia Jesen Andelius. Samtalen ble forstyrret av et passerende tog og måtte avbrytes. Fra plassen sin ved telefonen får David se noe som han ikke har sett før. Bladene på den blå blomsten peker tydelig mot trappen. Jonas tar det som et tegn og farer opp trappen mot annen etasje. I farten kommer han til å velte en kobberkjele og finner en nøkkel som ligger i den. Det er festet en lapp til nøkkelen, der det står Loftsrommet. Jonas Berglund her. Nå har vi utrustet oss med ekstra utstyr for vår ekspedisjon opp til loftet. Vi er nå på vei opp den gamle, bratte trappen. Klokken er litt over halv åtte om kvelden. Foran meg går David med et lys i hånden. Selv bærer jeg mine lydinstrumenter, og bak meg går min kollega Annika med reservefyrstikker. Vi forserer nå store mengder med spindelvev. En innestengt lukt slår mot oss. Så Så mørkt og trist det var her. Jeg fryser. Og nå befinner vi oss oppe på loftet. Det er høyt under takbjelkene. Så masse skrot. Ja. Hei, se der borte. En dør. Det må være den. Så masse rart det er her. Hør. Å, flaggermus. <gasps> Ta lyset du, Annika. Vent, så skal jeg se om nøkkelen passer. Vi står nå andektige foran en blåmalt dør. Den har merker etter menneskehender. Nøkkelen er nettopp stukket i låsen. Er den vanskelig å få opp? den er så treg. Vent, nå skal jeg prøve den andre veien. Den er russen. Foran denne låste dør er det ikke til å unngå at man blir slått av tanken. Hvem stengte den sist? Hva skjuler seg bak den? Nå har jeg en. Herr David, ta lyset. Ja. I det flakkende lyseskjæret går vi forventningsfulle inn i dette rom. Jeg kan si at aftensolen fremdeles gir lys. Se, så masse fluer. La oss slippe dem ut. Rommet er tomt og kaldt. Sparsomt møblert. En gammel seng, en benk ved veggen, en stol og et bord ved vinduet. Det er det hele. Jeg skal åpne vinduet. Litt av en utsikt. Man kan se helt over til kirken. Ja. Og der er huset vårt. Hvor da? Der borte. Ja visst. Berglunds snarkjøp. Mest og best. For en kveld, hva? Jeg syns det er skummelt her, på en måte. Jeg, jeg lurer på hvem som har sittet her og sett ut gjennom dette vinduet. Her er det et speil. Se her et lite bilde som er skrevet noe på. Ingen kropp beveges av seg selv. Hvordan beveger sjelen kroppen? Dyr beveges av sin vilje. Carl von Linné fra Den guddommelige hevn. Den guddommelige hevn? Nifst. Mm. Hei, hva er det der, da? Ah! Nei, eh, se der. Pass deg så du ikke tråkker på den. Pass deg. Pass. Den ligger på ryggen. Oi. Eh, vi må, vi må snu den rundt. Det er en tordivel. Vent. Jeg skal ta den med denne pinnen. Ja, ja. Ja, man må alltid hjelpe en tordivel som ligger på ryggen. Den kan ikke snu seg selv. For en skjebne, hva? Sånn, ja Sånn, ja. Nei! Hva? Jeg falt ned i sprekken her. Hva skal vi gjøre nå? Telefonen ringer. Hvem tror dere det er? Det er vel Julia. Hun som eier huset. Skal du ta den? Altså akkurat nå? Det er vel ikke nødvendig å ta den? Nei. Nei, hun får vente. Hvordan skal vi få den opp? Nei, nei, ikke pinnen, Jonas. Det, det, går ikke. Du kan skade den. Men eh, ja, Se her, det er en stor sprek her. Se her. Her er planken skjøtet. Nei, det virker som den er løs. Ja. Vent litt. Vi løfter her nå. Ja, kom igjen. Løft nå, David. Ja, skal bli lys her, Annika. Sånn, ja. Det gikk. Ser du noen tordivel? Lys her, Annika. Nå ringer det igjen. Ser du tordivelen? Det er så mørkt her. Det ringer igjen, David. Hun får vente. Herregud, hvorfor må hun ringe akkurat nå? Ser du den, Jonas? Ja, der. Den kryper innover. Den er redd. Ta den. Fort deg. Har du den, Jonas? Sånn, ja. Sånn, ja. Lille tordivel. Kom, vi, vi skal ikke gjøre deg noe. Nå, her har jeg den. Fint. Ta den, David. Ja, takk. Nå skal du få fly ut igjen gjennom mitt Ha det. Men det er noe annet under her. Jeg vet ikke, men Nå har hun lagt på. Ser du noe? Jeg ser ingenting. Jeg bare kjente noe. Hva kjente du? Kom ut av lyset, Annika. Her. Mer til den kanten. Hva er det? er noe som blinker. Ta det fram, da. Hva Hva er det? Se her, da. Det er et skrin. Et skrin? Et skrin? Er du sikker? Ja visst. Her er det. Det er ikke tomt. Her, ta det, David. Takk. Takk ikke meg. Takk, Tordivel. Nå ringer det igjen. Det var da som bare det. Hvem kan det være som aldri vil gi seg? Ok, nå stikker jeg ned og tar den. Ja, vi må få en slutt på denne ringingen. Ikke åpne opp skrinet før jeg kommer tilbake. Hallo? Hallo? Hallo? Er det David? Det er meg igjen. Julia Jesen Andelius. Å, oh, ja visst. God dag. Ja, sist ble vi jo avbrutt av toget. Ja. Har du liten tid, David? Nei da. Eh, tvert imot. Nei visst. Ja, ja. Du lurer vel på hvorfor jeg ringte i sted? Eh, ja. Ja, jeg måtte jo spørre om hvordan blomstene har det. Jo, jo, blomst... Jo, bare bra, tror jeg. Jo. Jo da, den står. Den står her. Det var godt. Og hva gjør dere for noe nå, da? Ikke noe spesielt. Nei visst, nei. Du, David. Hm? Spiller du sjakk? Jo jeg... Hei. Å, i all verden er Vent litt. Hva er det, David? Det er, det er noen som står med ansiktet mot ruten og ser inn på meg. Ser du hvem det er? Han, ah, han forsvant da jeg fikk øye på ham. Ja, jaså. Men vet du ikke hvem det Jo. Jo, det var visst Natte. Ja, han er litt rar, altså. han. Ja. Eh, jo da, jo, det står her, det. Brikkene er så nydelige. Sjelden nydelige. Ja. Det er så lenge siden jeg har spilt med dem. Det ville være så hyggelig. Du spiller altså sjakk? Ja. Jo da, jeg, jeg gjør det. Ja, gjerne det. Men eh, Så fint. Ja Hvis jeg får begynne, så eh, Ja? Da har jeg altså hvitt. Ja. Jeg begynner med D2 til D4. D2 til D4. Jøss. Yes. Det var en spennende åpning. Ja. tror nok gjerne jeg vil tenke. Oh, sikkert meget klokt av deg. Så ringer jeg senere. Farvel, David. D2 til D4. Dronningåpning. Jaså, ja. Nei, nå altså. Jeg blir helt sprø. Sjakk midt oppi alt dette andre. Så lang tid det tok. Dere har vel ikke åpnet skrinet? Hvem var det som ringte? Det var hun. Jeg får se. Hvilken hun? Julia, vel. Hun som eier huset. Julia Jessen Andelius. Hva ville hun? Hun eh, Det der kan vi snakke om etterpå. Var det noe hun ville, David? Eller var det ikke? Hun ville Hun ville spille sjakk. Sjakk? Hvordan vet hun at du kan spille sjakk? Blås i henne. Vi må få opp skrinet nå. Sitte her og bable om det der nå. Fortalte du henne om skrinet? Ja, Hvorfor skulle jeg det? Det er vel klart, det. Det er jo hun som eier huset, og da er det vel hennes skrin også. Sånn. Nei, for man kan ikke eie noe man ikke vet om. Ja, jeg går iallfall ut fra at det skrinet er blitt gjemt her for veldig lenge siden. Ja, Det er jo kjempegammelt. Ja, det skulle vel bety at det ikke er noen noen nålevende som eier det? Nei, nemlig nettopp. Den som finner det, får det. Nei, nei, nei, ta det litt rolig, Jonas. Det der kan vi finne ut av etterpå. Ja vel. Nå åpner vi skrinet. Hvis vi tør. Ja. Lukk opp skrinet. Hysj. Klokken nede slår. Fire, fem, seks, syv, åtte. Åtte slag. Da Da åpner jeg det. Ja? Det er et eh, lite speil i lokket. Hva er det, Annika? Vet ikke. Men det føles så rart. Det er bare masse brev i skrinet. Og se der! En papirrull. Ja. Det er en eh, beskjed. Beskjed? Hva står det for noe? Les, da. Kom med lyset, David, så jeg kan se bedre. Det er en hemmelig meddelelse. Helt sikkert. Skriften er gammeldags. Den er vanskelig å lese. Vi skriver i dag den 22. juni 1763. 1763 over 200 år siden. Hvem er det til? Det står ikke. Les, da. Vi skriver i dag den 22. juni 1763. Nettopp nå hørte jeg uret slå åtte slag. Jeg sitter med mitt lys borte ved vinduet. Jeg har ikke lenge igjen at leve. Dette blir det siste jeg skriver. Siste jeg skriver? Jeg har foran meg på bordet det skrin som Andreas snekret til meg på min 14. fødselsdag. Når jeg nå ser mitt ansikt, som finnes her i lokkets speil, og møter mine egne øyne, da tenker jeg Akk, om mitt ansikt og mine øyne fikk bevares her i speilet og møte dens øyne som en gang skal åpne dette skrin. Det ville jeg så gjerne. Til det jeg herved overleverer i hemmelig forvaring, står mitt hjerte så inderlig nær. I brevene som ligger i skrinet, finnes Andreas tanker som han har tenkt ut, og som er viktige. Mitt håp er derfor at den som finner dette skrin, skal leve i en tid da man kan forstå Andreas' tanker. Nå føler jeg meg rolig. Jeg har fått Petrus Viks løfte. Jeg skal bli begravet ved Andreas' side, i hans grav. Må Gud tilgive meg at jeg velger at blive begravet i uin... uinnviet? Uinnviet. uinnviet jord. Til sist vil jeg skrive den tanke som Andreas ofte ba meg å tenke på. Alt levende hører sammen. Så sa han ofte. Jeg vet at de døde også lever. Det er mitt håp at min og Andreas' blomst vil leve selv om jeg nå skal dø. Jeg har alltid elsket Andreas. Hva er det, Annika? Det står Hun heter Emily. Hun som har skrevet dette brevet. Emily? Men David, var det ikke det du syntes du hørte? Jeg syntes hun sa det. Hun på kassetten. Emily. Men det var jo bare jeg som hørte det. Ja, du hørte jo noe helt annet. Ja, men jeg kan jo ha hørt feil. Uansett. Emily. Så rart. Tenk på det som står i brevet. Jeg vet at de døde også lever. Vet dere hva? Nå syns jeg vi skal gå. Resten er bare brev. To bunker. La meg få se. Se hva står det her. Emilie Brakse. Født Selander. Det er til henne. Emily Dette er fra en som heter eh, Magdalena Ulstadius. Vent, skal vi høre hva som står i brevet. Liared den 16. juni 1763. Min fortrolige og aller kjæreste venninne, min Emilie, jeg tilskriver deg nå i største hast, til ditt brev har uroet meg meget. Kjæreste Emilie, du må ikke tenke på din sykdom som var den dødelig. Vi ber for deg, min dyrebare ektemake Ulstadius og jeg, med Guds hjelp skal du snarligen tilfriskne. Min Emily, jeg er sikker på at Malcolm Brakse, din gode ektemake, vil stelle godt med dine blomster. Din og Andreas blomst skal få leve. I ditt brev bekymrer du deg meget over den 3000-årige gravstatuen som Andreas til sin egen og andres ulykke hjemførte fra Egyptens land, men jeg ber deg om ikke ennu å ta noen uoverlagt bestemmelse. La statuen forbli på sin plass, i slagbenken oppe på ditt loftsværelse. Men det er jo her, det jo. Få se. Ulstadius mener at den onde besvergelse som skulle være forbundet med trestatuen, ikke kan eie kraft efter 3000 år. Men skulle det være så at den ukjente guddom har krevet sin hevn over Andreas, så må det være av enda større betydelse at statuen får hvile hvor den nå ligger, og ei mer forflyttes, så at dens hevn ikke må falle også over andre. Derimot er vi enige om at den ei burde ødelegges. Det beste er at den faller i glemsel. Den tanke som mest forskrekker meg i ditt brev, er dog ditt ønskemål at bli begravet ved Andreas side, i den uinnviede jord hvor han hviler. Kjære Emilie, om Gud deg kaller, skal du hvile i den selanderske graven, i viet jord. Gud være med deg, dyrebare Emilie. Jeg sender deg mine uendeligste hilsener. Din trofaste venninne Magdalena Ulstadius. PS. Jeg skal prøve å besøke deg nestkommende lørdag. DS. Håper da å finne deg ved bedre helse. 3000 år gammel gravstatue. Som han der Andreas hadde. Hva var det det sto? Den 3000-årige gravstatuen som Andreas til sin egen og andres ulykke hjemførte fra Egyptens land. Det hviler en forbannelse over den. Dere hørte det? En ond besvergelse, står det. Ja. Noe så skummelt. Det Det virker som om statuen forestilte en, en ukjent guddom. Ja, som de trodde kunne kreve hevn. Hvor gjorde de av den? Hva var det det sto? Les om igjen, da. Eh, jo, ja, det står bare at Magdalena, hun her i brevet, altså At hun ber Emilie om å ikke foreta seg noe uoverlagt, men la statuen forbli på sin plass. Sin plass? Hvor da? I slagbenken. Oppe på ditt loftsværelse, står det. Ærlig talt. Jeg syns dette begynner å bli den stemmen på kassetten til Jonas Jeg tør nesten ikke si det, men Husker dere det ikke? Sommerstuen, sa den. Mener du Ja. Det må jo være svært kaldt her oppe om vinteren. Ja. Ja, du har rett. Man kunne nok bare bo her om sommeren. Vent litt. Det sto også at din og Andreas blomst skal få leve. Jeg skjønner dere ikke? Det må jo være den blomsten der nede, den som pekte på, på trappen. Blomsten som jeg så i drømmen. Ja visst. Alt henger sammen. For en historie, dere. Tenk om benken der borte Kan det være den som er Slagbenken, mener du? Jo, det er en slagbenk. Det er det verste. Kom, la oss se etter. Tenk om statuen ligger der fremdeles. Okay. Ta i deg borte, David. Ja. Det er sabla tungt, det lokket. Jeg tør nesten ikke se. Gamle tepper. Kom igjen. La oss få dem unna. Man kan aldri vite. Det støver. Nei. Nei, bare tepper. Men statuen har ligget her. Og en egyptisk statue. 3000 år gammel. Den kan ikke bare forsvinne uten videre. Sporløst. Og alle de mystiske vinkene vi har fått. Det står at det er best at den faller i glemsel. Faller i glemsel? Å nei! Dere skjønner vel at det er meningen at vi skal finne statuen? hender nå «Tor divelen flyr i skumringen, en fortelling i tolv episoder overhørt og nedskrevet av Maria Gripe og Kai Pollak, og overført til norsk av Helge Hagerup. Fjerde episode hviler det en forbannelse over Selandregården. Mitt håp er derfor at den som finner dette skrin, skal leve i en tid der man kan forstå Andreas' tanker dette skriver Emilie Selander i sitt siste brev datert den 22. juni 1763. Brevet var rettet til den som en gang kom til å finne skrinet hennes, som hun gjemte under gulvplankene på loftsrommet i Selandergården. I skrinet hadde hun gjemt brev som hun dels hadde fått fra Andreas, sin elskede, og dels fra venninnen Magdalena. David, Jonas og Annika finner skrinet da de leter etter en tordivel som har falt ned i en sprekk mellom gulvplankene. I det siste brevet fra Magdalena til Emilie nevnes en 3000 år gammel egyptisk gravstatue som Andreas har ført hjem fra Egypt. Det påstås at det hviler en forbannelse over gravstatuen. Statuen har befunnet seg på Selandergården i en slagbenk i Emilies loftsrom, der Jonas, Annika og David er nå. De har akkurat løftet opp lokket på slagbenken. Den er tom. Men den har ligget her. En 3000 år gammel egyptisk statue. Her! I denne gamle benken. Fantastisk. Jeg, jeg lurer på hvor den er nå. Og hva slags forbannelse det kan være. Det skal jo hvile en forbannelse over denne gården også, blir det sagt. Det har kanskje noe med hverandre å gjøre. Jeg liker ikke dette her, jeg. La oss gå ned igjen. Husker dere forbannelsen over Tutankhamons grav? Alle de som var med på å åpne graven, ble utsatt for en forferdelig ulykke og døde like etterpå. Emilie kan ikke ha blitt særlig gammel. Nei, nei, nei, nei dere må vi ikke la fantasien løpe helt løpsk. Ja, men vi holder jo på å bli trukket inn i noe. Skjønner dere ikke det? Jo. Det føles som om vi ikke bestemmer selv. Som om vi blir ledet hele tiden. Akkurat. Hva var det som førte oss hit opp på loftet? Jo, først blomsten, så nøkkelen, og til slutt tordivelen. Ja. Skritt for skritt frem til skrinet. Kanskje den egyptiske statuen har en slags hemmelig kraft? Tror dere? Tenk om vi på en måte er utvalgte. Så klart vi er. Det er noe vi skal gjøre. Og den statuen Jeg tror det er meningen at vi skal finne den. Hva tror du, David? Jeg vet ikke. Men, men jeg har på følelsen at, at det holder på å hende noe. Hva da? Jeg kan ikke forklare det nå. Men dere, la oss se på de andre brevene. Ja! Kanskje det fins spor der? Ja, la oss begynne, da. Det er jo snart mørkt. Det kommer til å ta lang tid å få lest alle sammen. Med den gammeldagse skriften. Vi rekker ikke å få lest alle i kveld. Vi har lovet å være hjemme klokken ni. Blås i det, da. Hvor skal vi gjøre av brevene, da? Ta dem med oss hjem. Nei. Nei. De får ligge her så lenge. Ja, vi kan ikke drasse på dem frem og tilbake. De skulle ligge trygt her. Vi kan gjemme dem under gulvet hvor vi fant dem. Se. Hva er dette for noe? Dette papiret er brettet som et kremmerhus. Er det noe inni? Nei. Det er tomt. Men det står noe utenpå. Min dyrebare Stemeli. I dette sammenbrettede papir finner du noen av de frø jeg hjembrakte fra Egyptens land. Plant dem nå i en krukke med jord fra din have. Carl Linneus, min høyst ærede lærer og mester, har fått overlevert resten av frøene, og du skal nå få høre hva som hendte. Da denne urte er ukjent i vårt land, ville han, som han pleier, oppkalle blomsten efter den som hjemførte den, således efter din Andreas. Jeg ba ham da i stedet gi den ditt elskede navn, noe han straks meget rørt gikk med på. Den blomst som du nu med Guds hjelp skal se vokse av dette frø, skal bære store store og hjerteformede blad, de blåeste blomster og bære navnet Selandria egyptica. Din for evig, Andreas. Det må være blomsten der nede. Hva var det jeg sa? Spor nummer én. sto i brevet. Alt levende hører sammen. Min og Andreas blomst, den kommer til å leve. Men, men kan det være samme blomst? Hvorfor så jeg akkurat den blomsten i drømmen? Emelies og Andreas blomst. Hva er det den vil si meg? Selantria. Selantria. Jeg må se etter. Etter i leksikon. Nå vil vi se OPQ OPQRST Lantria Selantria her. her er sal. Sel, selfangst Selantria egyptica. Innført i Sverige fra Egypt av en av Linnés elever i midten av 1700-tallet. De lyst blåskimrende kronbladene står i vakker kontrast til de fargerike støvbæreren. Nemlig. Det er den. Ofte vokser den uten problemer, men av og til blomstrer den ikke og dør tilsynelatende uten grunn, tross den mest omsorgsfulle pleie. Hæ. Jeg lurer på Jeg lurer på hva det er med den tordivelen. Ja, hvis den ikke var kommet og hadde falt ned i sprekken, så, så hadde vi ikke funnet skrinet som forteller om den egyptiske statuen. Kan det være bare en tilfeldighet? Nei. Nei. Jeg får slå på Tordivel også. Se hva det står om den. Men se. C-O-P-kuller t t 2 Tobakksplante, tordenvær Her. Tordivel. På latin Scarabeus saker, navngitt av Linné. Den hellige pilletrilleren, eller på svensk tordivel. Mm, mm, mm. Man kan ofte høre at Tordivelen flyr i skumringen. Men her står det nå Familien Skarabide, herunder tilhører den berømte hellige skarabeen, som i det gamle som i det gamle Egypt ble betraktet som et hellig dyr. Tordivelen. Ja, dette er nifst. Aldri har noe annet dyr spilt en så viktig rolle for en menneskelig kultur som den hellige skarabeen for de gamle egypterne. Man mente at tordivelen hadde forbindelse med menneskets opprinnelse. Dette er jo fantastisk. Hva var det Emilie skrev at Andreas alltid sa? Jo, at alt levende hører sammen. Hva mente Andreas med det? som sto i brevene? Jo, i brevene finnes Andreas tanker som tiden ennå ikke er moden for å ta imot. Hva slags tanker kan det være Andreas hadde? Stakkars Emily satt der helt alene og visste at hun snart skulle dø. Hun ville hvile ved Andreas side i uinnviet jord. Ja visst, betyr at han var død, Andreas. Uinnviet jord. Brevet var datert 22.6.1763. Hun må ha dødd like etterpå. Det var det siste brevet hennes. Lurer på hvor hun ligger begravet. Det skulle jeg gjerne vite. Annika? Ja? Sover du? Nei. Jeg får ikke sove. Hei. Så du får ikke sove, du heller? Nei. Jeg bare tenker. Samme her. Jeg ligger bare og lurer på hvor det har blitt av, av den statuen. Tror du den er et eller annet sted i huset fremdeles? Og du, den forbannelsen som hun der Magdalena nevnte i brevet. Hva? Vet ikke. Hvis vi skulle slumpe til å finne den egyptiske statuen, hva tror du den egentlig vil vi skal gjøre? Har du tenkt på det? Tror du vi kan beholde den? Nei, det kan vi vel ikke? Nei Du liker David, ikke sant? Jo da. Jeg også. Nei eh, Vi har masse vi skal ha gjort i morgen. Jeg lurer på hva mer som står i brevene. Ja, jeg også. For å prøve å løse gåten om den egyptiske statuen måtte Jonas, Annika og David skaffe seg et klart bilde av hva som en gang hendte på Selandergården på 1700-tallet. David begynner å lese inn brevene på kassettspilleren til Jonas, og etterpå skriver Annika dem av på skrivemaskinen sin. Og langsomt vokser det frem et bilde av hva som en gang hendte. Du min for evig aller kjæreste Emily. Da jeg nå avslutter mine studier i Veksjø, er det mitt håp at jeg kan tilbringe halvparten av nestkommende sommer i din nærhet i Ringaryd, før jeg så til høsten reiser til Uppsala for ved universitetet der at fullføre mine studier. Jeg håper da at kunne følge den store Carl von Linnés forelesninger uti botanikken. Da jeg nå avslutter mine studier i Veksjø Skal vi se Da jeg ja? Det er Annika? Hei. Det er David. Hei. Du, hvordan går det med skrivingen? Fint. Jeg er nesten ferdig med syv brev. Åh, det var så bare Du, det er noen fantastiske brev. Jeg er snart ferdig med de brevene som Andreas skrev til Emily mens han gikk på skole i Veksjø. Vet du hva? Andreas var 16 år, og Emily 14. Og <clears throat> Ja, det er helt utrolig, egentlig. Begge to var så sikre. De visste hvor de hadde hverandre. Hvordan da, mener du? Jo, de er så forferdelig forelsket i hverandre. Og det virker som de har bestemt seg for at det skal vare hele livet. Alt da, hva? Alle brevene slutter med 'Din for evig, Andreas'. Ja. Og når jeg leser hva Andreas svarer Emilie, så kan jeg gjette meg til hva Emilie har skrevet og, og lurt på og spurt om, og alt sånt. Men du, hva med Magdalena? Jo, hun var storesøsteren til Andreas. Og Petrus Wiik det var faren deres, skjønner du. Ja, det ante meg. Han var klokker i kirken. Ja vel. De må ha vært ganske fattige. Jeg forstår det sånn at Andreas ikke var fin nok for Emilie. For faren hennes var rik og sånn, vet du. Jaså? Jo Og nå har jeg vært og snakket med gamle pastor Lindroth. Ja. Han var kjempehyggelig. Han lovet å plukke frem noen gamle bøker og finne ut hvem som har bodd på Selandergården og sånt. Det er ikke noe problem, sa han. Det fins både gamle kirkebøker Altså noe de hadde før i tiden som het dødsbøker. Men de er ikke her. De er i Vassdena, så det tar noen dager. Du, du, sa vel ikke noe om brevene? Nei, nei, nei. Jeg var bare interessert i bygdens historie i sin alminnelighet, sa jeg. <laughs> du, fant du ut av det, av det, der med gravene? Er, er de her fremdeles? Det er ingen som vet hvor Andreas ligger, men Selander-familien hadde graven sin inne i kirken. I et hvelv under gulvet. Hallo, hallo. Dette er Jonas Berglund. Mannen med de to ansiktene. Mwah. <laughs> Det er Jonas som tuller utfor. Vent litt, så skal jeg slippe han hjem. Jonas? Der? Jeg hører ham jo her. David, vent. Han er her. Den usynlige mannen med de to skikkelsene. Mwah. Jonas! Slutt med det tullet! Jeg snakker med David i telefonen. Kom frem nå! Hva er dette for noe? David, det henger et eller annet utenfor vinduet mitt. Og Jonas er ikke her. <laughs> Nei, jeg vet det, for Jonas er her. Han har fått tak i walkietalkie. Hva? Hvordan? Jeg vet litt, da. Nå kommer han. <laughs> Her er mannen med de to skikkelsene. <laughs> Hva er det du har fått tak i? En walkietalkie. Anskaffet i denne kveld. En walkietalkie? Hvor fikk du den hen? Ja, man har jo sine forbindelser. Ja, jeg skjønner jo det, men Det er Elgian. Han lånte meg walkietalkien sin. opp i loftsrommet. Like ved vinduet. Kan du høre meg? Er du ferdig med å snakke? Over. Hva? Har du tenkt å si noe mer? Over. Hvorfor sier han over hele tiden? Hva? Hvorfor sier du over? Jeg sier over, så du skal skjønne når jeg har snakket ferdig. Over. Jaha. Over. Jonas Berglund anroper Annika Berglund. Annika Berglund her. Over. Jeg befinner meg ca. 200 meter fra Selandegården, og lydkvaliteten er god. Hvordan høres jeg? Over. Du høres godt. Over. Ålreit. Jeg vender tilbake til hovedkvarteret. Over. Fint. Og skynd deg så vi kan komme i gang. Over. Still kontaktknotten på mottaking. Jenta, over. Jeg stiller forbindelsesknotten på mottaking. Over. Jeg vender buksa. Knotten skal stå på mottaking Sånn. <laughs> Nei, egentlig er Jonas ganske morsom. Kanskje han virkelig kan bli en god reporter? Ja, han er en opplagt naturbegavelse. Du, Andreas? Mm. Nei, David, mener jeg. Ja. Hva tenker du på? På de to, vel. Emilie og Andreas. Jeg også. De virker så sånn nær. Som om man kjente dem. Som om det ikke var gått noen tid i det hele tatt. Jeg tenkte på det i går også, da jeg satt og skrev av brevene fra David. Fra Andreas, mener du? Ja, selvfølgelig. Du sa David. Gjorde jeg det? Men det var nok bare fordi det var du som leste inn brevene fra Andreas på kassetten. Vet du hva? Jeg, jeg, følte meg nesten som Andreas mens jeg leste. Jeg følte meg som Emilie. Mm. De tankene til Andreas, ja, som Emilie var så inderlig glødende opptatt av Ja? Jeg skjønner det godt. Andreas, han var faktisk før sin tid, tror jeg. Et sted skriver han at han tror at blomstene står i forbindelse med en sjel som er felles for alle levende vesener i verden. Er det det han mener når han skriver at alt som lever, hører sammen? Nemlig. Og akkurat det samme står det i den boken som jeg leste, 'Blomstenes hemmelige liv', vet du. En, en bok som er skrevet i vår tid. Og de tankene, de tenkte Andreas allerede da. Men det var ikke tiden moden for dem, skriver Emily. Tror du at den er det nå? Ja, det, det virker sånn. Hva tror du egentlig om den statuen? Tror du at den finnes fremdeles? Ja, kanskje. Hvem vet? Tenk om det er bare vi som vet om den. Berglund anroper hovedkvarteret. Over. Hva er det han vil nå, da? Han skulle jo gå direkte hit. Si over. Over. Vær på vakt. Jeg har en viktig melding fra min observasjonsplass. Fungerer forbindelsen bra? Over. Vi hører deg godt, ja. Men hva er det for noe nå, da? Over. venstre side av grusveien ser jeg plutselig en parkert bil. Det er en blå Peugeot varebil. Diesel. Eldre årgang. Motoren går. Det dere hører nå, er bilen. Over. Vi hører motoren. Over. Jeg befinner meg skjult bak noen busker, ca. ti meter sørøst for bilen som jeg bevokter. Det sitter en mann i bilen som ser mystisk ut. Jeg avventer ordrer. Over. Slutt med bevåkningen og kom. Over. Hold forbindelsen åpen. Jeg blir på post tross motsatt ordre. Over. Typisk Jonas. Han ser noe skummelt bak hver busk. gjøre? Si at Over! Si at han skal komme hit. Annika her. Kom. Hit nå. Å nei, du. Jeg blir her. For dette er kjempemystisk, altså. Er det oss han kikker på? nå, Jonas? Jonas Berglund vender tilbake til hovedkvarteret ifølge ordre. Over og ut. For et sirkus. Du, når Jonas kommer, så begynner vi vel med de brevene med det samme. <laughs> Hvis han ikke får øye på noen flere skumlinger, så. <laughs> Når vi går gjennom brevene, så syns jeg det er fint at vi er her alle tre. Nå kommer han. Dere skulle ha sett, altså. Dritskummelt. Hva da, egentlig? Kikkerten. Og hele typen. Skummelt. Skjønner dere ikke det? Nei. Skjønner dere ikke at han er ute etter statuen? Skrev dere opp bilnummeret? Bilnummeret? Akkurat. Skrev dere det ikke opp? Nei. Åh, ærlig talt. Gravtur Husker du det, David? Bilnummeret? Nei, jeg husker CSL, og så var det to og noe Jeg Er nødt til å gjøre alt selv, eller? Der lå jeg sammenbretta i en gammel stikkelsbærbusk. Fy filler'n, altså! Og her sitter dere. Hiss deg ned nå, Jonas. Ja. Men jeg er bombesikker på at den skumle typen er ute etter statuen. En statue som lå i den slagbenken der for 200 år siden. Det er vel ingen som er ute etter den i dag? Hva vet du om det, hva? Skjønner du ikke at den er verdifull? Vi er jo de eneste som vet om den. Hvordan kan vi vite det? Men Det er da ingen andre som har lest disse brevene. En som lever, får se. Men skyld ikke på meg etterpå. Dere, nå er klokken faktisk ti minutter over halv ni. Det er ikke på tide at vi begynner. Ja. Her har jeg papirene. Ja. Da kan du sette i gang, Annika. Ja. Ja. Her har jeg det jeg har funnet ut om barndommen deres. Er det noen som vil ha en tyggis? Ålreit, Annika. Kjør i vei. Ja. Jeg, jeg kan vel eh, lese rett av det jeg har skrevet. Mm. Ja, altså <clears throat> Emily Selander ble kjent med Andreas alt da de var barn. Andreas bodde i Klokkerstuen, som lå like i nærheten av Selandergården. De lekte altså sammen som barn. Ja, Det skjønner man, for Andreas nevner ofte ting de gjorde sammen da de var små. Ja. ja. ja Andreas var sønn av klokkeren, som het Petrus Vik, og han hadde en søster som var fem år eldre og het Magdalena. Ja, Det er altså hun i brevet. Ja, Det høres fornuftig. Ja. Emilie og Andreas gikk på skole sammen. De hadde faren til Andreas, Petrus Vik, som lærer. Skolen var i Klokkerstuen. Det er tydelig at Andreas var svært flink på skolen. Prosten ble interessert i studiene hans og lærte ham latin og sørget for at Andreas fikk studere videre i Veksjø. Han kom dit da han var 14 år. Emilie var 12, og Magdalena 17. Hei, telefonen ringer. Skal vi bry oss om det? Hvem kan det være? Julia, kanskje. Så sent? Jeg stikker ned og tar den. Hun kan ha prøvd tidligere. Ja, vi, vi har jo ikke vært her før i dag. Hallo? Hallo. Er det David? Ja. Det er Julian Delius igjen. God aften, David. God aften. Du, David Har du sjakkbrekket ditt klart? Ja da. Ja. Jeg har altså flyttet bonden fra C3 til ja, og jeg tenkte å ta løperen. F8 til G7. Jaha. Løperen fra F8 til G7. <laughs> ja vel. Du, David. Hvem var den mannen som tok telefonen da jeg ringte i formiddag? Mannen? Jeg vet ikke vi har ikke vært her i hele dag. Jaså? Ja. Da får jeg gruble over mitt trekk, da, David. Jeg ringer igjen. Farvel. Hva var det hun mente? En mann? Her? Mens huset var tomt? sender nå Tordivelen flyr i skumringen. En fortelling i tolv episoder, overhørt og nedskrevet av Maria Gripe og Kai Pollak. Og overført i norsk av Helge Hagerup. Femte episode Vanskelige gåter. En tordivel som flyr over perrongen på jernbanestasjonen i Alvestad og treffer en trøkkfører i øyet et tog som blir 3 minutter og 28 sekunder forsinket. En tordivel som faller ned mellom to gulvplanker. Det ser ut som tilfeldigheter, alt sammen. Men hva vet vi om de skjulte sammenhenger i livet? Du, tilfeldige lytter, som sitter ved radioen akkurat nå. Du skal få være med på avsløring av hendinger som har vært ukjente i flere hundre år. Annika, Jonas og David har funnet Emilies samling av gamle brev. De lå gjemt under gulvplanken i loftsrommet på Selandergården. I brevene blir det nevnt en gammel egyptisk gravstatue som en gang har ligget i Emilies rom på loftet. Emilies kjæreste, Andreas, tok den med seg hjem fra en reise til Egypt, men det sies at det har knyttet seg en forbannelse til denne statuen. Jonas skaffer seg walkietalkie-utstyr han vil holde Selandergården under streng bevoktning, for han tror at det er noen skumle typer som er ute etter denne verdifulle statuen. David og Annika leser brevene meget nøye for å finne spor. Hvor ble det av den gamle gravstatuen? Annika ringer til Middelhavsmuseet i Stockholm. Middelhavsmuseet? Amanuensis Lagergren, god dag. Jo, eh, god dag. God dag, ja. Eh, hallo? Ja, hallo? Jo, jeg lurer på mm, Jeg skal spørre om eh, Har eh, Har dere noen egyptisk statue av tre? Ja visst, det har vi. Gjelder det noen spesiell? Ja, det skulle være en statue som kom til Småland på 1700-tallet. Ringaryd. Eh, det var en type som het Andreas Vik som tok den med seg fra Egypt? Andreas Vik Nei, det har jeg aldri hørt snakk om. Hvem har fortalt deg det? Ja Jeg ville altså bare vite om dere har den. Av tre, sa du? Ikke en liten bronsestatuett, altså? Nei, det skulle være en kjempediger statue av tre. Hvor stor da? Ja Nesten som et menneske. Nei. Nei, noen sånn har vi absolutt ikke. Det er svært sjelden de er så store. Jaså. Mange takk, da. Farvel. Vent litt. Eh, hvor har du fått greie på Hallo? Hallo, hvem, hvem har eh, Hallo, hallo. Jonas Berglund kaller David i Iselandegården. Over. Ja vel. David er her. Over. Hva driver du på med? Over. Jo, jeg steller blomstene. Og du? Over. Jeg sitter meget opptatt ute i hagen. Over og ut. Hallo, hallo. Jeg sitter nå sammenkrøpen med kassettspilleren for å gjøre et opptak fra min utkikksplass bak noen stiglesbærbusker i hagen til Selandegården. Jeg har meget god utsikt til inngangen, den hvite hagegrinden. Jeg venter Annika Berglund hvert øyeblikk. Klokken er snart ti om formiddagen, og vi skal ha et viktig møte i loftsrommet. Min oppgave er å prøve å hindre mistenkelige og skumle personer i å trenge seg inn i Selandekåren. Det er uhyre viktig å være rask og effektiv, men også forsiktig. Det er grunn til å tro. Ja, man stiller seg utvilsomt en del spørsmål. Mannen med kikkerten i den blå Peugeoten, hva var han ute etter? er det flere enn vi som er interessert i Selandgården og den antikke egyptiske gravstatuen. Hvem tok telefonen da Julia Jesen Andelus ringte og vi ikke var der? Hvilken mannsstemme var det? Er det rett og slett samme person? Prøver han også å komme på spor etter den 3000 år gamle statuen? Nå ser jeg Annika Berglund komme. Annika går mot grinden. Den hvite, uskyldige tregrinden. Nå er hun fem meter unna. Tre, to, én. Nå tar hun i håndtaket, hun åpner grinden, og nå Ja! Det virker! Hei! Ta det med ro. Det var bare jeg. Jonas! Hva driver du på med? Er du helt gæren, eller? Vi må sikre våre stillinger. Men hva har du egentlig gjort? Jeg vil gjerne ha kontroll over hvem som kommer hit. Når noen åpner grinden, trekker grinden i et fiskesnøre som utløser eksplosjonen. Hvor har du fått tak i de greiene? Lånt dem. Lånt? Ja, pappa. Spurte du om du fikk låne? Nei. Er det fra hjemmevernsutstyret hans nå igjen? Ja, men eh, det er jo bare skremmeskudd. Helt alminnelig skremmeskudd. Ikke noe farlig. Søster er levende vesener med et rikt følelsesliv og med hukommelse. Blomster kan reagere på menneskers tanker. Det står det skrevet i boken som David fikk tak i, 'Blomstenes hemmelige liv'. Andreas var inne på de samme tankene. Alt levende hører sammen, skrev han i brevene til Emilie. Og David og Annika skjønner nå hva Andreas mente. Ennå er ikke tiden moden for disse tankene, skrev han også. Men nå, i dag, kan man måle de små, små elektroniske forandringene som oppstår i blomsten når den blir påvirket av følelser. David og Annika har lånt en svakstrømmåler av radioforhandleren i Ringaryd og koblet den til Selandrian. Og se, blomsten gir liv til målenålen på instrumentet. Man kan se hvordan blomsten føler seg. Nå vanner Annika blomstene på kjøkkenet. Vil du ha litt under bladene også? Sånn, ja. Ja da. Vi skal fjerne jorden fra bladene dine. Det skal vi, det. Sånn, ja. David, det er lett å se at du syns det er deilig å bli vannet. Hva er det du gjør? Hva? Jeg spør hva du gjør. Jeg sitter og passer måleren på Selandria. Hvordan har den det? Den har det visst helt supert. Ja, nålen holder seg helt i ro. Oi, oi, oi, så stor du er blitt. Det er nok best vi klipper deg ned litt. Annika, hva er det som foregår? Foregår? Ja, Det er et eller annet som gjør at Selandrian er nervøs. Har du brukket et blad eller noe? Nei. Få se. Se her. Nålen hopper og svinger høyt der oppe. Det er noe den er redd for. Hva skal du med den saksen? Jeg tenkte bare jeg skulle klippe litt av flittige lise Den er helt overgrodd. Ja, er ikke det synd? Ja, nå som den blomstrer så fint. Jo, du har kanskje rett. Se der. Ja, nå er Selandrian rolig igjen. Tror du at Hva tror du? Ja, nemlig. Det skulle ikke mer til enn at, enn at du tenkte på å klippe ned flittige Lise før Selandrian følte det. Men nå er den rolig. Fordi du har ombestemt det Ja, det føler den. Men da virker det jo som om blomstene er mer følsomme enn oss, siden de kan lese tanker. Ja. Ja, det ser sånn ut. Det er jo fantastisk. Tror du vi kan bruke det på en eller annen måte? Hvordan da? Jo, når det gjelder å lete etter statuen, for eksempel. Ja, ikke vet jeg. Er det virkelig sant at denne blomsten fantes på 1700-tallet? At det er samme blomst som Amelie skriver om? Tror du det? at den kommer fra det frø som hun fikk av Andreas. Det han hadde med seg fra Egypt. Ja, ja, helt sikkert. Ja, den har selvfølgelig skutt nye skudd hele tiden. Men den kommer fra samme plante. Fra Emilies blomst. favorittspilleren? Nei. Nei, det er vel bare en fordel. Ja, hallo, hallo. Vi skal nå høre David gjøre rede for hva han har kommet frem til etter å ha lest Emilies samling av brev. Ålreit, David. Båndet går. Vær så god. Ja eh, Jo Altså, det er en masse gåter som vi må løse. Og jeg tror det er viktig at vi prøver å forstå Emily og Andreas. Mm. Ja, prøver å tenke oss tilbake til 1700-tallet her i Ringarit Emily og Andreas løper rundt og leker. Emily bor her i Selandegården. Og Andreas bor i klokkerstuen. Ja, faren hans er klokker, han passer kirken og ringer i klokkene. Men Emilys far er storbonde. Og han vil at Emily skal gifte seg med en riking når hun blir stor. Han liker ikke at Emily og Andreas leker med hverandre. Det går veldig fint for Andreas på skolen. Han leser en masse om naturen og blomstene. Og til slutt kommer han til Uppsala. Der blir han en av Carl von Linnés elever. Ja, Det er han som har gitt navn til alle blomstene. Ja, De der latinske navnene som vi har på blomstene våre. Og Linné sender elevene sine ut i verden for at de skal hente hjem planter og frø og dyr og forskjellige andre ting. Andreas blir sendt ut på en reise til Egypt. Og før han drar, tar han et ømt farvel med Emily og de forteller hverandre at de elsker hverandre. Og han reiser og blir borte i to år. Og på den reisen skriver han et brev til henne og forteller om den egyptiske gravstatuen som han vil ta med seg hjem hit. Den er litt mindre enn et menneske og er laget av tre og er nydelig malt, skriver han. Ja. ja, og så kommer han hjem hit med den. Han spøker med at det hviler en magisk trolldom over den, en forbannelse, men han tror ikke på det selv. Det vekker stor oppstandelse i byen når han kommer hjem med statuen. Alle er redde for den. Ja, ja sånt må man ikke gjøre. Man må ikke røve fra grave, blir det sagt. Nå vel. Emilia og Andreas har vært borte fra hverandre lenge. Ja, de elsker hverandre fremdeles. Og den våren oppdager Emilie at hun skal ha barn. Men samtidig får Andreas vite at han skal ut på en ny reise for Linné, og det er veldig viktig for ham, for det betyr at han kanskje kan bli professor et eller annet sted etterpå. Og han skal være borte i tre år. Han skal reise helt til Sør-Amerika. Ja, og egentlig vil jo Emily bli med. Ja, men det tør hun ikke fordi hun skal ha barn. Hun, eh, hun tør ikke fortelle Andreas om barna engang. Ja, for da tenker hun at, at da kommer ikke han til å reise, og det vil hun ikke gjøre mot ham. Andreas har snakket en masse med Emilie. Han har fortalt henne om Linnés tanker om at alt levende hører sammen og alt det der. Men faren til Emilie, Eberhard Sjelander, han er rasende fordi Emilie bryr seg så mye om en sånn studentlassis som han kaller Andreas. Og han tror til og med at hun begynner å bli litt skjør i knollen fordi hun snakker om alt det hun har lært Andreas, og så snakker hun med blomstene i vinduet og alt sånt. Og Altså, dere... Kvelden før Andreas skal reise, så besøker Emilie ham. For siste gang. Og da, da blir liksom alt galt. Emilie bare gråter og gråter. Og Andreas, han, han er jo dødstrist, han også. Emilie går gråtende hjem, og helt fra seg av fortvilelse, og begynner likevel å pakke koffertene sine. Men faren hennes, faren er livredd for at, for at ja, Han tror liksom at hun skal dra sin vei sammen med Andreas. Andreas sitter hjemme hos seg selv og er dødstrist, ja, for han skjønner jo ikke et kvekk. Og han pakker koffertene sine og drar sin vei samme kveld. Og på veien bort herfra så, så møter han en, en boms, ja, eller en som ikke har noe sted å bo. Han gir den mannen nøkkelen til huset sitt, og mannen går der og legger seg. Men faren til Emily, han bestemmer seg for å gå og snakke med Andreas og han gir seg vei ut i mørket. Og det regner og blåser. Han har pistolen sin med seg. Ja, for det pleide man den gangen. Vent litt. Hva er det? Jeg syntes jeg hørte noe. Hysj. Nei. Nei, jeg fortsetter. Hør da. Altså, når faren til Emilie går inn til Andreas da ser han en mann reise seg opp i mørket og gå mot ham. Han blir dødsredd, og pang! Ja, faren bare skyter. Han skyter altså den som han tror er Andreas. Han blir veldig fortvilt og prøver å få det til å ligne på selvmord. Han setter fyr på huset og skynder seg bort derfra. Neste morgen så vil likevel Emily gå og si farvel til Andreas. Og nede på veien så treffer hun noen mennesker som sier at man har funnet liket hans. Helt forbrent. Han har tatt livet av seg, sier de. Tenk det! Og Andreas, ja, eller han som de tror er Andreas, han blir begravd på galgebakken i uinnviet jord. Ja, for der begravde man forbrytere og selvmordere, skjønner du, Annika. Ja. Og Emilie og Magdalena, ja, det er altså søsteren til Andreas, de står ved graven sammen. Emilie vet ikke at det i virkeligheten er faren hennes som har skutt Andreas. Ja, den hun tror er Andreas, altså. Hun er, hun er veldig, veldig lei seg. Og i magen har hun Andreas' barn. Og hun skjønner ikke hvorfor Andreas tok livet av seg. Hun skjønner ikke hva det var som gjorde ham så trist. Og nå, etter dette, så syns alle at hun begynner å bli litt rar. Fordi hun, hun, hun stadig blir stående og snakke med blomstene og, og særlig med den blå blomsten som Andreas tok med seg fra Egypt. Emilys og Andreas blomst. Den snakker hun en masse med. Mm. Jeg vet at Andreas lever, siden blomsten er så frisk og levende, sier hun. Det hadde den ikke vært hvis Andreas var død. Ja, og da tror de jo at hun er gått helt fra forstanden. Men til sist så klarer de å overbevise henne om at Andreas er død. Den eneste som nå vet at hun skal ha et barn, det er Magdalena, og de to reiser bort et eller annet sted. Der får Emilie barnet. Og Magdalena og mannen hennes, han er prest, de tar til seg barnet akkurat som det var deres eget. Ja Ja, så reiser Emilie hjem igjen, da. Ja, hva skal hun gjøre for noe? Ja, der er hun, og Andreas er død. Og faren hennes han tvinger henne til å gifte seg med en riking som heter Malcolm Braxe og de blir boende på Selandegården Men det forferdeligste av alt sammen er jo at Andreas ikke er død. Han er jo ute på reisen sin, og på den reisen så kan han ikke skrive noen brev. Oh. Og så Ja, dette har jeg glemt å fortelle. Ja, det verste, det, det grusomste av alt, ja, for Emily Hør, ja. En julaften så blir faren hennes veldig syk. Og på dødsleiet forteller han noe forferdelig. Han forteller Emelie at det er han som har drept Andreas. Tenk det, ja. Andreas tok altså ikke sitt eget liv. Det er faren som har skutt ham. Faren dør, og så Ja, så virker det som hun bare gir opp. Hun ligger bare til sengs, slutter å spise hun har ikke lyst til å leve lenger. Hysj! Jeg syns jeg hørte noe nedenunder. Hva da? Jeg er sikker på at det er noen der nede. Nei, ikke tull. Nei. Bare fortsett du, David. Ja. Ja. Ja, hun har altså ikke lyst til å leve lenger. Og det er nå det hender en masse ting. Hun skriver mange brev til Magdalena, og Magdalena skriver mange brev tilbake. Ja, det, det virker som om Emily er helt forvirret i den siste tiden før hun dør. Hun er veldig bekymret for sønnen sin, ja, som Magdalena har tatt til seg. Han heter forresten Carl Andreas. Oh. Ja, Hun sørger iallfall for at han skal få arve Selandergården når han blir stor. Dessuten er det det der med statuen som hun har fått, og som ligger i slagbenken oppe på rommet hennes. Ja. Hun begynner virkelig å tro at det er den som er skyld i alle ulykkene. Ja, for Andreas er jo blitt drept, og selv har hun måttet gi fra seg barnet sitt. Og snart, snart skal hun også dø. Og før hun dør, vil hun sørge for at den ikke skal få lage flere ulykker. Hun vil ikke at sønnen hennes skal bli rammet av statuens forferdelige forbannelse. Og så, til slutt, så skriver hun til Magdalena at hun ikke vil bli begravd i Selanders familiegrav. Hun vil ligge ved siden av sin Andreas på Galgebakken. Mm. Ja Ja, mer var det ikke. Mer kan vi ikke få greie på gjennom brevene. Hva som hendte de aller siste dagene, hvordan alt sammen gikk Ja, det går ikke frem av brevene. Ja, Men det forferdelige er at Emilie på det siste, da hun mistet livslysten og skal dø, ikke vet at i virkeligheten lever Andreas. Jeg skjønner ikke riktig. Hvordan vet du at Andreas levde? Det kan jo ikke stå i brevene, siden Emilie ikke visste det. Det var vel ingen som visste det? Nei da, ingen visste det da Emilie døde. Men jeg har lest i de gamle kirkebøkene at en mann som het Andreas Vik kom tilbake tre år etterpå. Altså ett år etter at Emily døde. Tror dere det var han som tok seg av statuen da han kom hjem igjen? Det, det kommer noen. Hvem kan det være? Ta det rolig. Bare la ham komme. Hvorfor virket ikke varselskuddet ditt? Jeg rakk ikke å sette på et nytt. Sitt stille, Jonas. Benedin står jo åpen. Hva skal vi gjøre? Vi kan gå ut og si hei og Jeg ser ham. Det er han jeg så i går, i bilen. Jeg tror det er han. Han har en lommelykt. Han leter etter noe. Lukk døren forsiktig. Lukk den, Jonas. Ja vel. gassedøren. Nei, det går ikke. Hva skal vi gjøre? David. Han kom jo hit. Skrinet. Det tar jeg. Fint. Vi stiller oss bak døren. Kom. Når han kommer, kaster vi oss mot den samtidig. Ja vel. Hysj. Nå! Han rømmer visste bilnummeret. Bli her, Jonas. Kom, vi følger etter. Hvor ble det av dem? Jonas! De løp ut. Han rømte i bilen. Kan du se Jonas? Ja, han står der nede ved grinden. Jonas! Telefonen, David. Jeg tar den. Nei, la den ringe. Men det er sikkert Julia. Hallo? God dag, David. Det er Julia Jesen Andelius. God dag. bintrekk. Men så fant jeg ut at det var jo bedre å ta Hva var det, David? Nei, jeg, jeg vet ikke. Men hvis jeg får telefonnummeret, så kan jeg ringe om en liten stund. Nei. sender nå 'Tordivelen flyr i skumringen'. En fortelling i tolv episoder overhørt og nedskrevet av Maria Gripe og Kai Pollak. Og overført til norsk av Helge Hagerup. Sjette episode. Nyheten slipper ut. David, Jonas og Annika føler seg nesten sikre på at den vakre blå blomsten Celandrian, som Emilie fikk av Andreas alt på 1700-tallet, vil si dem noe. David har lest om eksperimenter som har vært gjort med planter, og som ser ut til å vise at planter kan føle når fare truer, kan oppfatte menneskelige tanker og hensikter. De har nå koblet et meget følsomt målerinstrument til blomsten, så de kan avlese blomstens reaksjoner. Det er en måler som viser hvilke elektriske forandringer som oppstår i selandrian i forskjellige situasjoner. Da vi avbrøt historien sist, var David, Jonas og Annika i en nokså forvirrende situasjon. Kanskje er det lurt av Jonas å spenne fast usynlige fiskesnører overalt i hagen. Disse snubletrådene skal avsløre mistenkelige personer, sier Jonas. Hans mistanke om mystiske personer viser seg å stemme. En ukjent mann sniker seg opp på loftet, hvor han leter etter noe. David, Jonas og Annika oppdager mannen, som flykter i vill panikk og forsvinner i en mørkeblå Peugeot diesel. Han stakk av. Håper Jonas rakk å se nummeret. Løp ut og se hva han gjør for noe. Ja vel. David, vent. Hva er det? Kom. Kom hit litt. Ja, hva er det? Se på måleren. Hva er i veien med selandrian? Den er helt fra seg. Ja visst. Du har rett. Tror du det kan være smellet? Nei. Nei, jeg tror ikke det. Det må være noe annet. Hva driver Jonas på med? Et nytt skremmeskudd, tenker jeg. Har han lagt ut miner over hele hagen, eller? Vent, jeg skal finne ut hva som foregår. Neimen, og natte. Så rart. Hvorfor lusker han rundt her? Du skjønner det, Natte? At dette usynlige snøret går herfra bort til pæretreet. Og hvis man går imellom her, så pang! Nå, eh, hvordan er det med deg, Natte? Kom inn, da vel. Jeg trodde dere skjøt etter meg. Kom inn og sitt litt. Nei takk. Nå vil jeg hjem. Så eh, bli med inn, da. I Selandergården? Å, nei takk. Ja, men jeg har da sett deg utenfor her mange ganger. Ja, du kan vel like godt bli med inn? Ikke veit jeg hva de skal være godt for. Men eh, la gå, da. Vil du ha en tyggis? Det er godt for nervene. Ja takk. Eh, takk skal du ha. Du, Annika. mens vi er på kjøkkenet. Skal bli. Ok. Uh, ja uh, Sett deg ned nå, Natte. Ta det litt med ro. Vil du ha et glass vann? Ja takk. Hva gjør dere her forresten i Selandergården? Vi bare vanner blomstene. Jaså. Vanner blomstene? Ja visst, ja. Eh, når var siste gang du var her inne? Ja, Det er ikke så lenge siden, er det vel? Hva? Ikke så lenge siden? Det kommer noe an på hva man mener med lenge siden. Jeg var tre år den gangen, og nå er jeg over 70. Hvorfor spør du, forresten? Eh, nei, jeg bare lurte på det. Jeg har jo sett deg utenfor her av og til, og så tenkte jeg at <clears throat> Nei, nå, nå går jeg. Jeg har ikke lyst til å bli her lenger. Jeg vil hjem. Men... Eh, hva med vannet, Natta? Dere kan jo vanne blomstene, mer vel. Ha det. Ja da, så. Eh, ja, ha det, Natte. Dette er helt vilt, altså. Måleren hopper som bare det. Det er natte. Det må være natte den reagerer på. Få se. Kom, Jonas. Se der. Nå er den litt rolig igjen. Nålen var helt her oppe i sted. Det skjer noe skummelt her. Det er virkelig rart. Han sa jo at han ikke hadde vært her siden han var tre år. Men blomsten reagerer faktisk som om den føler seg truet av ham. Kanskje det likevel var smellet? Ja, det kan vi jo lett finne ut av. Jonas, fyr av et skremmeskudd. Får jeg lov? Ja visst. Titt ut gjennom vinduet, så skal dere se hvordan det virker. Det er nok at dere løper forbi på plenen. Ja, ja, skynd deg nå, da. Hold øye med måleren, David. Ja, den er helt rolig. Nå kommer han. Helt rolig. Og det er den fremdeles. Ja, men da må det jo være noe med natte. Annika, dette må vi ikke glemme. Nå vet vi at det er Natte Selandrian er redd for. I hele denne historien har tilfeldigheter eller noe som ser ut som tilfeldigheter, spilt en stor rolle. Små hendinger har fått store følger. Hvis ikke en tordibel var falt ned mellom gulvplankene i loftrommet, hadde David, Jonas og Annika aldri funnet skrinet til Emilie og brevene hennes. Ingen ville ha visst om den tragiske kjærlighetshistorien mellom Emilie og Andreas. Og ingen hadde fått vite at en gang for lenge siden kom det en egyptisk gravstatue hit til Ringarid i Småland. Og det er rart å tenke på. Hvis ikke Linné hadde sendt sine elever ut i verden, hadde ikke Andreas kommet hjem fra Egypt med statuen. Og hva hadde de tre vennene våre vært opptatt av denne sommeren da? Det vet vi ikke. I Ringaryd blir det lagt ut skremmeskudd om han vanner blomster og snakker med dem. Men hva hender akkurat nå utenfor denne lille verden? Er det en tilfeldighet at denne sommeren, i dette øyeblikk, sitter en forsker i Linné-selskapets lokaler i London? Der finner han et gammelt brev som er skrevet av en av Linnés engelske elever som heter Patrick Ramsfield. Forskeren leser brevet nysgjerrig og finner noen linjer om en reise fra Egypt til England på 1700-tallet. I brevet forteller Patrick Ramsfield at han på båten traff en svensk elev av Linné, Andreas Wiik, som var på vei hjem til Sverige. Ramsfield skriver at begge var kommet over hver sin statue i Egypt, to tvillingstatuer av tre. Forskeren blir interessert i den statuen som kom til England, og han oppsøker Britisk museum, hvor statuen ganske riktig finnes i en godt bevoktet glassmonter. Det var ikke blitt til noe mer hvis ikke en av museets intendanter var kommet forbi akkurat da. Han syntes det hørtes spennende at det skulle finnes en tvilling til den engelske statuen i Sverige. På hovedkontoret i Britisk museum i London blir det nå skrevet et brev med forespørsler om tvillingstatuen. Dette brevet er adressert til Middelhavsmuseet i Stockholm. Brevet kommer klokken 11 om formiddagen og blir åpnet av Amenuensis Lagergren, som oppmerksomme lyttere vil huske at Annika allerede tidligere har hatt kontakt med. Han leser brevet men bestemmer seg for å overlate saken til Cæsar Hall, som er professor i antikk historie. Professoren er inne på kontoret sitt, og han leser brevet med det samme. An Egyptian twin statue should have been brought to Sweden during the 18th century. The statue we have in our museum is from the dynasty of Pharaoh Amenhotep IV. The Swedish Linné pupil Andreas Wiik in a letter Yeah. Ja Lagergren, si meg, skulle det finnes en egyptisk statue i Sverige som jeg ikke aner noe om? Det er høyst merkverdig. Ja, det er virkelig rart. Men når jeg ser dette brevet, så husker jeg at Ja, det er noen dager siden nå. Jeg fikk en telefonoppringning. Det var en pike som ringte og Ja? Ja, eh, det var jeg som tok telefonen. Og denne piken spurte om vi har noen trestatuer fra Egypt hos oss. Hun sa videre at den skulle ha eksistert i Småland på 1700-tallet. I Småland på 1700-tallet? Ja, i Småland. Av alle steder. Piken var fra Ringaryd. En egyptisk trestatue? Ja, det var det hun sa. En egyptisk trestatue. Ytterst merkverdig. Ytterst merkverdig. Merkverdig er ordet. Og hva skal vi gjøre med saken? Ja, hva skal vi gjøre? Ja! Ja, hva gjør de? Amunensis Lagergren ringer til Uppsala og spør etter Andreas Viks etterlatte skrifter som finnes der, på Linné-museet. Der vet man ikke om noen egyptisk trestatue, men til gjengjeld har de fra Andreas Viks reise noen fikenstiklinger, noen tordivler og et usedvanlig stort eksemplar av den egyptiske tempelsirisen, alle lagt ned på sprit. Amunensis Lagergren snakker med professor Hall og Hall bestemmer seg for å ringe til byantikvaren i Eksjø. Jeg skal kanskje Nei, bare bli. Hva var det du sa piken som ringte til deg, het? Det husker jeg ikke. Dessverre. Eksjømuseum. Kan jeg få snakke med byantikvaren? Et øyeblikk. Eh, ja, eh, Olsson? Dette er professor Hall fra Middelhavsmuseets egyptiske avdeling. Mm, ja, hvordan har dere det forresten i det mørke Småland for tiden? Ja, ikke særlig mørkt akkurat nå. <laughs> Nei vel. Nei vel. Eh, ja, hva var det jeg skulle ha sagt eh? Eh, Jo, har dere en egyptisk trestatue nede hos dere i Småland? <laughs> Egyptisk trestatue? <laughs> Nei, det er det heller smått med. Men spøk til side. Du skjønner, jeg sitter med et brev fra britisk museum. Ja. Og der har de en trestatue fra det 18. dynasti, altså fra Amenhotep den 4. Ja. Og saken er den Hvordan er det forresten? Hører Ringaryd til ditt distrikt? Jo da, jo visst. Stedet ligger et par mil utenfor Eksjø. Fint. Da kan du kanskje fortelle om det er ringt en jentunge fra Ringaryd til deg som later til å være på jakt etter egyptiske trestatuer? Eh, hva? Hva er det du sier? Nei, det vet jeg ikke noe om. Ja, Det var synd. Ja, For jeg er redd for at du er nødt til å få tak i den jentungen. Ja, ja Det henger rett og slett sånn sammen. Og så får Herbert Olsson, byantikvaren i Eksjø, vite hva som for øyeblikket opptar Cæsar Hall, professor i antikkhistorie. Disse fakta er 1. Den piken som ringte til Middelhavsmuseet om en egyptisk statue, var fra Ringaryd i Småland. 2. Andreas Wiik, som er nevnt i et brev i England i forbindelse med en egyptisk statue, var også fra Ringaryd i Småland. Her er det utvilsomt en viss sammenheng. Hvem er piken? Og hva vet hun om statuen? Herbert Olsson ringer til prestekontoret i Ringaryd. Klokken er nå 14.07. Prestekontoret, vær så god. Ja, jeg skulle snakke med sognepresten. Et øyeblikk. Da må du bli pastor Lindroth. Mm -hmm. Pastor Lindroth? Eh, dette er byantikvar Olsson fra Eksjø. Eh, god dag. God dag, god dag. Og hva kan jeg stå til tjeneste med? <laughs> jo, jeg har et litt underlig spørsmål. Jeg leter etter en pike. Dere har vel ikke så mange sjeler i Ringaryd? Nei, vi har eh, Ja, nå er det 1026 sjeler vi tar oss av her. Ja, Da skulle det kanskje være mulig å oppspore en pike som, eh, som jeg gjerne vil ha tak i. Hun har nemlig eh, ringt til Det egyptiske museet i Stockholm for å spørre om noe. Og vi har fått en henvendelse hit og har ja, simpelthen mistet navnet hennes. Jaså, en pike som har ringt til museet i Stockholm? har en jentunge her som heter Annika Berglund, og hun har vist stor interesse for bygdens historie. Henne har jeg med god kontakt med. Kanskje det er henne. Bygdens historie, altså Ja. Linné hadde jo i sin tid en elev i Ringaryd, som de sikkert vet, eh, en Andreas Wiik. Ja. <laughs> ja. Det er forresten pussig at de nevner det navnet akkurat nå, fordi mm, ja, et eller annet sted på bordet her har jeg noen notater angående Andreas Wiik. Mhm. Jeg har fått dem fra Vastena, og det det er nettopp denne Annika som ville vite mer om han. Hun er uhyre interessert i hva han foretok seg på 1700-tallet, og han var jo en av Linnés elever. Det er, det er, forresten noe rart her. Graven hans er aldri blitt funnet. Det, det var meget interessant. Ja, da virker det jo faktisk som om det skulle være den piken. Ja, det virker sånn, ja. Eh, hvis jeg kunne få telefonnummeret hennes, ville det være meg Ja, det ville være, jeg ville være meget takknemlig for det. Jo, det ja. Eh, hun er datter av stedets kjøpmann. Det er Berglund Snarkjøp. Skal vi se eh, Ja, her har jeg det. 16322. Eh, 16322? Mm. Ja, ja, storartet. Ja, da sier jeg så mange takk. Å, ingen årsak. Og, og takk selv. Olsson ringer til Berglund Snarkjøp og spør etter Annika Berglund. Hun er ikke hjemme, men man forteller at hun antagelig kan treffes hos David på nummeret 18083. Han ringer dit Klokken er nå 14.22. 18083? Ja, god dag. Jeg skulle snakke med Annika Berglund. Jeg har fått beskjed om at hun kanskje kan treffes på dette nummeret? Eh, ja. Eh, ja Hvem kan jeg hilse fra? Fra byantikvar Olsson i Eksjø. Ja vel. Ja, et lite øyeblikk, bare. Ja, takk skal du ha. Hva er det? til deg, Annika. Til meg? Er det mamma? Nei, det er byantikvar Olsson i Eksjø. Hva? Hva vil han meg? Annika, ikke si noe! Det kan jo være en bløff. Det er sikkert en helt annen. Tenk på alt det som har hendt. Hva skal jeg si? Ja, ta telefonen. Men vær forsiktig med hva du sier. Dødsforsiktig! Du kan ta gift på at det er den typen som snek seg opp på loftet i morges. Nå vil han pumpe deg. Det kan du skrive opp. Vi er ikke trygge noe sted. Du skal si det er den egyptiske statuen han er ute etter. Ja, du må i alle fall ta telefonen. Ja, ja. Hallo? Eh, er det Annika Berglund? Ja? ja eh, hei, du. Dette er byantikvar Olsson i Eksjø. God dag. Eh, god dag, god dag. Jeg har hørt at du er svært interessert i bygdens historie. Stemmer det? Jo. Ja, men Det syns jeg er fint. Og? Jo, du skjønner. Jeg har fått høre at du ringte til Det egyptiske museet og spurte etter en egyptisk trestatue. Har jeg gjort det? Eh, ha, har du ikke det? Nei, det vet jeg ingenting om. Nå, det var rart. Å? Jaså. Men er det ikke du som har ringt eh, og bedt om eh, opplysninger om Andreas Vik fra Ringaryd? Han som var i Egypt på 1700-tallet. Egypt? Legg på! Nei, det vet jeg ingenting om. Nå, men er det ikke Legg på! Det er det verste. Hva sa han? Det virket som han visste alt. Der kan dere se. Nettet snører seg sammen. Lincoln, er du der? Ja da. Smell statsministeren opp på forsiden og sett som overskrift 'Statsministeren sier nei'. Og spar ikke på plassen. Feite typer. Det skal synes. Ja, det var det hele. Det hjelper. Det der med kulturprisen, da skal jeg Å, oh, ja visst, ja. Kulturprisen, ja. Den skal jeg på siste siden. Slå det også stort og pent opp. Det klarer du selv, ikke sant? Ja. OK. Hjelpe? Eh, hei, det er byantikvar Olsson. Å, hei. Hva er det du vil? Jeg har det litt travelt. Jo, jeg lurer bare på om du kan gjøre meg en liten tjeneste. Hva da? Tredesiden? Ja, ja. Den, den skal på tredesiden, ja. Jeg eh, ville bare ha inn en liten notis. Jaha. Ja, nå vet jeg selvfølgelig ikke hvor god plass vi har. Når vil du ha den inn, da? Jo. Skal kulturprisen på annen siden? Ja, ja, ja. Nei, nei, nei. nei. Kulturprisen på siste siden. Hele siden. Ja, så Olsson. Vil du ikke snart fortelle meg hva det gjelder? Eh, jo, det henger sånn sammen. Eh, når vil du ha det inn? Jeg vil helst ha det inn i dag. Med det samme. Vi er eh, svært interessert. Mm, det må være du. Eh, kanskje lørdag? Ja, ut med det nå, da. Hva dreier det seg om? Jo, jo, hør nå her. Ja, ja. Kort, kort. Jo, jeg ville gjerne Ja, jeg skjønner at du har liten tid. Mm. Men, jo, du skjønner. Det gjelder en egyptisk statue som britisk museum har spurt Altså forespurt Stockholm om. de har spurt, eller ringt ned til meg, og det gjelder en egyptisk statue som Ja, som skal finnes i Småland. Kanskje i Ringarid? Ja, ja, ja. Nei, nei, ikke der, sier jeg. Eh, hva sa du? En egyptisk statue? Ja. I Småland? Hva er det du sier? Hva slags statue? Jo, det er en sånn egyptisk statue fra Amenhotep den fjerde, 18. dynasti, som ble brakt hit av en av Linnés elever. Og du vet at hvis det er noe man leter etter og sånt, da tror jeg at hvis man får inn en liten notis inn i avisen, ja, at folk, eh, at folk vil eh, er, den antikk? Eh, er den enestående? Ja. Verdifull? Ja, det skal være en ekte egyptisk statue. Ja, men Hvor har du fått høre om dette, da? Jo. Fortell. Ja. Eh, Britisk museum. Eh, hvor kommer de inn i bildet? Ja, Det var de som ringte til Stockholm. Hvor? Til Middelhavsmuseet. Ja, men Hvor har du fått disse opplysningene fra? Fra hvem? fra Cæsar Hall, professor i antikkhistorie. Han ringte til meg og ba meg oh, Ok, ok, hør, hør, hør, nå her. La oss ta et sammendrag av alt det du vet. Dette skal jeg nok kunne hjelpe deg med, skjønner du. Bare, bare, bare vær trygg. Altså, Britisk museum ringte til Det egyptiske museet i Stockholm. Stemmer? Mm, ja, det stemmer. Og det gjelder en egyptisk statue fra Ame... Øh, nå, no, hva er han heter? Amenhoteps tid. Eh, flott. Amenhoteps ja. Jeg skriver det her, ja. Eh, og hva har dette med Ringarud å gjøre? Jo. Jeg mener, Hvordan kommer Ringarud inn i dette bildet her? Jo, det var en av Linnés elever som var født i Ringarud, som uh... Eh, eh, jeg hadde Linné elever i Småland? Ja da. Ja, det ante jeg ikke. Hva het han? Andreas Vik. Når levde han? På midten av 1700-tallet. Det var på den tiden Linnés elever var Ja, men Hvordan kunne han nå få med seg en egyptisk statue hjem, da? Nå, Det var vel ikke så umulig. Han kunne for eksempel ha bare Han var altså i Egypt? Ja, han foretok en reise til Jaha, altså Britisk museum ringte til Middelhavsmuseet, som ringte til deg etterpå. Ja. Og det skal altså dreie seg om en egyptisk statue. Og den skal finnes i Småland nå, i dag. Ja, og det jeg gjerne vil ha greie på, er om det finnes noen slags folketradisjon. Ja, ja, flott. Utmerket. Jeg skal sørge for at dette her kommer inn en av de første dagene. I orden? Ja, det er meget fint. Takk skal du ha. Ja, ha, ha det. Takk selv. Hei. Eh, Linkan? Eh, det er Harald. Eh, hva har du på siste siden? Jo, det er det. Eh, ja visst, ja visst. Vekk med den og sett statsministeren på siste siden. Hold første side blank. Første siden blank. Oppfattet? Du kan forresten fikse en overskrift for meg. Største type vi har. Eh, vent litt, skal vi se et lite øyeblikk nå. Uh, egyptisk statue Nei, nei. Jakt på egyptisk statue i Småland. Eh, hvor mange bokstaver er det? Jakt på egyptisk statue i Småland Jo, 28. Mm, eh, går det med de største typene? Ja da, skal da tar vi den. Og som undertittel 'Britisk museum i nært og enestående samarbeid med Bymuseet i Eksjø'. Britisk museum i nært og enestående samarbeid med Bymuseet i Eksjø. Og så hele siden blank. Oppfattet? Jeg hamrer det ned nå, så blir det ferdig med en liten straks. Og, og gå til arkivet og også rot frem noen gamle bilder fra Egypt. Noen statuer og sånt. Ta en pyramide også, forresten, og gjør dem klare til trykking. Hva? Skal staten ja, ja, ja. Statsminister på siste siden, og vekk med Kulturprisen. OK? Ja, det skulle være det hele linka. Ja, men Når kommer du med dette? her? Jeg er så fort som et olja lyn. Jeg skriver ned nå med det samme. Hold bare siden klar, du. Ha det. Og så ringer ringte radioen. Nå skal det bli et løssalg som sier sex. Velkommen til Smålandskvarteret. Først nyhetene. Statsministeren meddelte i går på Smålands Industriforbunds årsmøte i Eksjø at han ikke umiddelbart kan si verken ja eller nei til de krav som er kommet fram under konferanser med representanter fra forbundet. I sin avslutningstale i den fullsatte kongressalen i Smålandsborg sa statsministeren at man fikk se tiden an. Et enestående samarbeid mellom Bymuseet i Eksjø og Britisk museum er innledet. Den egyptiske avdelingen ved Middelhavsmuseet er også inne i bildet. Samarbeidet gjelder enestående egyptiske gravfunn i Småland. Det meldes fra pålitelige kilder at uvurderlige gravskatter bl.a. finnes i Ringaryd. Bl.a. skal det finnes en uvurderlig gravstatue i tre. Den elgen som i ettermiddag skapte trafikkaos i Tranås, er takket være et stort oppbud av frivillige under politiets ledelse blitt skremt inn Samme kveld, like etter klokken ti, settes pressen i gang i Smålandspostens trykkeri. Nyheten er et faktum. hender nå 'Tordivelen flyr i skumringen'. En fortelling i tolv episoder overhørt og nedskrevet av Maria Gripe og Kai Pollak. Og overført til norsk av Helge Hagerup. Syvende episode 'Tilståelsen'. Kjære lytter. Før vi går videre i vår beretning om hendingen i Ringaryd, tenk over én ting. Kan det være en tilfeldighet det at personer og forhold som har vært glemt og borte i flere hundre år, nå, litt etter litt, én etter én, avdekkes? Er det kanskje en skjult mening med at alt dette skjer nettopp denne sommeren? Hva med tordivelen som traff jernbanemannen i øyet, slik at toget fra Malmö ble forsinket i 3 minutter og 28 sekunder, noe som igjen førte David, Jonas og Annika til Selandergården? Hadde ikke dette skjedd, ville de aldri ha funnet brevene som Emilie Selander 200 år tidligere mottok fra sin kjæreste Andreas og hans søster Magdalena. Brevene fortalte om en egyptisk statue som Andreas hadde brakt med seg fra Egypt. Er det en tilfeldighet at en engelsk forsker nettopp denne sommeren kommer på spor av en tvillingstatue til den som Andreas hadde med seg? Er det en tilfeldighet, eller er det en skjult mening med at disse statuene skal bli funnet igjen. Jonas! Jonas! Lukk opp vinduet! Hva er det? Hva er det, David? Jonas, se. Avisen. Har du lest det? Nei, hva da? Les, da. Se. Jakt på egyptisk statue i Småland. Hva?! Ja, De har funnet ut det om statuen. Det er helt sprøtt! Kom inn. Skynd deg inn. Okay. Vekk Annika med en gang. Ålreit. Det er helt sprøtt. Hvordan har de fått greie på det? Det var jo ingen andre enn vi som visste Hei. Kommer du så tidlig? Hei. Så, så våt du er. Blås i det. Les! De har funnet statuen. Jakt på egyptisk statue? Det er så klart han derre skumlingen. Jeg visste hele tiden at det var noe skummelt. Hysj, så jeg kan få lest. Vi må gjøre noe øyeblikkelig. Ja, jeg skjønte ikke noe da jeg så det. Nå må vi bruke hodet. Den skumlingen som ringte til Annika, gård og sa han var byantikvaren. Ja, bare hør. Nå er han der igjen. Jeg tar den. Jeg skal nok fikse den. Hallo? Ehm, god dag. Hvem eh, er det jeg snakker med? Hvem er det jeg snakker med? Oh, god dag. Dette er um, pastor Lindrot. Og? Ja, og du er Jonas, så vidt jeg forstår. Du, jeg lurte på er Annika oppe så tidlig? Jo da. Jaha. Og tror du jeg kunne få snakke litt med henne? Ja. Et øyeblikk. Annika, det er Lindrot. Han vil snakke med deg. Med meg? Han har så klart lest avisene. Men hva skal jeg Hva er det han vil? Fortalte du ham om brevene? Selvfølgelig ikke. Du kan ikke snakke med ham ennå. Først må vi finne ut hva vi skal gjøre. Men hva skal du si til ham da, da? Ta det kuli. Dette fikser jeg. Hallo, hallo. Jonas Berglund her. Ja, sir. <laughs> Det er ikke så lett å få henne opp om morgenen. Stemmer på en prikk. Hun er nesten umulig å få ut av dyna. Ja, Da skal jeg selvfølgelig ikke vekke henne. Men um, vil du være så snill å be henne komme til, uh, til prestekontoret med det samme hun har stått opp? Hit til meg så fort som mulig. Skal vi si klokken ni, f.eks.? Ja, si det. Klokken ni. Det skal jeg si. Ha det, Jonas. Ha det. Jeg lurer på hva han vil, altså. Vi må legge en plan for hva vi skal gjøre. Jeg skal vedde på at det er han der skumlingen som står bak alt sammen. Ja, Men ærlig talt, hva er det egentlig som står i avisen? Jo, en hel masse tull. Det eneste som er riktig, det er at Andreas Wiik er nevnt. Nemlig! Hvor har de det fra? Det er jo bare vi som vet om brevene. Og brevene har jo faktisk ligget under gulvet på loftsrommet hele tiden. Men han derre eh, skumlingen som var oppe på loftet og rotet Tenk om han ja, Tror dere at han Har sett brevene? Aldri i verden. Hvordan vet du det? Hvordan kan du si det? Det er vel klart at man sørger for å passe på noe sånt. Hver dag har jeg lagt en tyggis i gullsprekken, og den har aldri blitt borte. Vi er de eneste som vet om brevene. Men syns dere ikke at jeg skal nevne det om brevene til Lindroth Du er livsfarlig, altså! His deg ned litt nå, Jonas. Vi har jo lovt hverandre å holde tett om brevene. Men situasjonen har jo forandret seg, ikke sant? Jo, litt. Ja, vi vet ikke engang hva det er pastor Lindroth vil. Det er det som står i avisene, så klart. Han er sikkert nysgjerrig. Det er vel ikke så sikkert. Kanskje han vet noe som kan være til hjelp for oss? Hva da? Jeg mener bare at kanskje vi kan ha fordel av å fortelle noen om brevene og hva som står i det. Det må være i ytterste nødsfall. Jo, jo da. Men kan vi ikke si det sånn at hvis Annika skjønner at Lindroth vet noe som vi kan ha bruk for å vite, da kan hun fortelle ham om brevene? Ålreit, da. Ålreit. Se her, Annika, det er ganske merkelig. Her har jeg fått et brev fra Vastena som ingen har funnet før. Det er fra faren til Andreas Vik. Petrus Vik het han. Og det han skriver om, er virkelig underlig. Ja, det er et spennende brev, og på en måte hører det sammen med alt det andre når man tenker på at dette brevet har ligget der borte i kirkearkivet i Vastena i årevis. Ja, det må på en eller annen måte ha stukket seg bort. Det er jo så mye papir der. Men det er litt rart når man tenker på det. Det er jo en besynderlig tilfeldighet at brevet blir funnet akkurat nå. Eller hva synes du, Annika? Jo. Ja, her har jeg brevet. Nå skal du høre. Det er datert 6 september 1785. Etter at Andreas Vik er død, altså. Og se her. Utenpå står det at det ikke må åpnes før alle nålevende medlemmer av familien Vik, Selander og Brakse har vært død i minst 50 år. Det har han skrevet her. her eh, du kan se at han har skrevet det med sånn fjærpenn som han brukte den gangen. Og her begynner han sin tilståelse, for det viser seg å være en tilståelse. Her skriver han, faren til Andreas altså, hva jeg i denne stund akter at skrive ned på dette papir, har jeg en gang givet et hellig løfte aldri at nevne for noe levende menneske. Det er store ting han skal fortelle om, skjønner du. Ja vel. Og så skriver han må Den allmektige i sin himmel være min sjel nådig. Mine levedager er endte, og min samvittighet byr meg derfor at snarligen gjøre denne bekjennelse. Ja, det betyr han føler at han ikke har lenge igjen å leve, og det er det som plager ham. Den 16. juli år 1763 om aften Ja, nå skal du høre. Klokken kvart på ett ble jeg tilkalt til Selandergården. Emilie Braxe, født Selander, tok meg imot i sin sommerstue på loftet. Ingen annen var til stede. Emilie sagde meg nu at hun forsto at hun snart skulle dø, og det var et forunderlig og forferdelig løfte som Emilie avtvang meg denne kvelden. Så står det, og nå skal dere godt etter Efter døden skulle hennes legeme i all hemmelighet nedgraves på galgebakken, i den grav der vi trodde at min ulykkelige sønn Andreas hvilte. Ja, dette er litt uklart. Dette skjønner jeg ikke riktig. Ja, det kan jeg forklare etterpå. Bare les videre. Dette besvergede Emilie meg at love. Ja, han måtte altså gi henne dette løftet på dødsleiet. Hun ba meg om at den ulykksalige billedstøtten Ja, her, her kommer det. Og jeg synes det er en helt besynderlig tilfeldighet. Jeg skjønte det ikke før i morges da jeg leste avisen. Ja. Ja. Hun ba meg om at den ulykksalige billedstøtten som hun oppbevarede i sitt værelse, likeledes skulle begraves der på samme tid. Altså på galgebakken. Billedstøtten nektede jeg dog at jordlegge ved Andreas og Emilys side. Jeg besluttede meg for at gjøre med den noe annet tid.» Ja, nå skal du høre, nå skal du høre. Det er ennu i dag min sanne overbevisning at denne billedstøtte som Andreas hentede fra en grav i Egyptens land, var roten til all hans senere ulykke, ti man forgriper seg ei ustraffet på det som en gang er viet til gravens ro. Ja, det ligger jo en meget alvorlig sannhet i dette. Eh, den 23. juli løsrivedes Emily fra dette liv, og jeg oppfyllede mitt løfte, hva jeg herved i ydmykhet bekjenner. Sammen med bøddelsvenn Knut Madsson hentede jeg natten efter begravelsen i Selanders gravkapell legemet ut av kisten, erstattede det med en tyngre gjenstand, hvorefter legemet ble lagt i en simpel trekiste som efterpå ble nedgravet på galgebakken. Har du hørt på maken, hæ? Nei så fælt. Ja, og det kommer enda mer. Ja, denne mannen har ikke hatt det lett, for her skriver han Andreas var ei død. Ja, det vet jo både du og jeg at Andreas kom tilbake. Han var ikke død. Og så står det <laughs> Jeg kan tenke meg hvordan han hadde det da, Petrus, når han så sønnen sin gå og besøke Emilies grav her nede i kirken, og han visste at hun ikke lå der. Til slutt holder han det ikke ut lenger, og han forteller Andreas hva som er hendt med Emily, at hun er begravet på galgebakken. Og stakkars Andreas blir fra seg av fortvilelse og ber faren om å bli begravet ved siden av Emily, på samme sted. Ja Og så skriver han at han ennu en gang avgav dette grufulle løftet. Det virker som de har gått fra vettet etter tur. Først ville Emilie bli begravd på galgebakken fordi hun trodde at Andreas lå der, og så ville Andreas ligge på galgebakken fordi Emilie lå der. <laughs> Petrus Vik må ha slitt verre for å oppfylle alle disse ønskene. Og så slutter brevet sånn. Denne dag, den 6. september år 1785, har jeg nu oppfylt dette løftet, og til sammen med Bøddel Knut Madsson gjort Andreas den samme tjeneste som jeg en gang gjorde lille Emilie. Og så kommer slutten på brevet. Og jeg er virkelig rørt. Ja, jeg skjønner ham. Her har han skrevet de siste linjene. Jeg ber Gud, min himmelske Fader, om at forbarme seg over min arme sjel. Og så avslutter han med et bibelord det er Jeremia kapittel 10 vers 24. Tukt meg, Herre, men med måte, ikke i din vrede, for at du ikke skal gjøre meg liten og arm. Amen. Det var et velvalgt ord han fant. Stakkars Petrus Vik. Ja, stakkars han. Jeg har forresten noe her som jeg gjerne vil du skal lese. Jeg? Hva da? Det er en masse brev fra Andreas Vik til Emilie. Vi har funnet dem. Hva i all verden? Mener du at dere har funnet brev fra Andreas Vik? Hvor da? I Selandergården. Under en planke på loftet. Få se. Du må love ikke å si det til noen. Ikke ennå, iallfall. Ja visst. Hvorfor skulle jeg fortelle det til noen? Her. Ja, det var sannelig ikke få heller. Ja, jeg skal lese gjennom dem med det samme. hans er. Det står jo klart i brevet fra faren. Tenk at vi har en elev av Linné begravd her hos oss. På galgebakken, som man kaller det. Eh, stakkars gutt. Men vi er nødt til å gjøre noe med det. Vi kan jo ikke ha en elev av Linné liggende der borte. Vi må iallfall sette opp et skilt eller noe sånt. Ja. Han hadde altså et Forhold med Emilie Ja, ja Selander-familien var mektig den gangen, skjønner du. Ja, det vet jeg, for jeg har jo en viss peiling på bygdens historie. Det ser man forresten på huset, et stort og solid tømmerhus. Men det kan jeg si til Annika, at det var ikke lett å bli begravd på Galgebakken den gangen hvis man ønsket det selv. Da trodde folk man var helt gal, det kan jeg love deg. Ja. Men nå vet vi jo hvordan det gikk for seg. Både Emilie og Andreas hadde en medsammensvon i Petrus Vik, som altså sørget for at ønskene deres ble oppfylt. Likevel, at han kunne gjøre noe sånt, han som var klokker. Da hadde han både et godt hjerte og en god forstand. Mennesker har alltid et siste ønske på dødsleie, og si nei til en som skal eh, som snart skal over til den andre siden. Det er ikke lett, det, Annika. Men hadde han lovet det, måtte han holde det også, både for seg selv og og for Gud. Altså La oss se Hva har vi egentlig å fare med? Jo, jo, vi har en kiste. Eh, la oss gå ned dit, du og jeg, i den gamle krypten. Hva sier du til det? Gå ned og se oss litt rundt. Vi har nøkler og alt mulig. Kom, kom igjen. Denne veien. det er mørkt her nede. Og jeg har ikke vært her nede på de siste 18 årene. Det var da den gamle kongen reiste rundt i landet. Da ville han ned hit og se. De ble til og med nødt til å feie ned. Jeg skal betro deg noe. Jeg bryr meg ikke så mye om de døde. Det er det levende som er det viktigste. Det har jeg ment bestandig. Nå skal vi se <laughs> Syns du det er skummelt? Ja. ja. Nå skal vi se, som sagt. Her har jeg et lys Det er ikke innlagt elektrisitet her nede. La oss nå se Det står mange kister her. Noen er av bly, og blykister var meget dyre den gangen. Og la oss se her borte. Her har vi oversikten over kistene. En, to, ja, tredje stolpe. Ja, her er de, ja. Ja, du får bøye deg ned. Vi skal inn under dette hvelvet her. Ja, her ligger det vanlige bønder, og, og her Her er familien Salander. Det står der. Brakse. Ja, giftet seg jo inn i familien. Og her, her Her er Emilies kiste. Se. Der ligger hun. Eller Hun ligger der jo ikke. Men dette er iallfall kisten hennes. <laughs> Ganske rart, hva? Nå skal vi se Hva var det som sto i brevet? Han hadde lagt en tung gjenstand i. Og Emilie er bekymret pga. den egyptiske statuen og vil at Petrus skal ta seg av den. Vet du hva jeg tror Petrus gjorde, Annika? Gjenstand sier ikke det deg noe. Gjenstand? Mm. Gjenstand? Ja visst. Det sto 'og erstattede den', kroppen altså, med en tyngre gjenstand. Nei, nei, det spiller ingen rolle. La oss gå opp igjen, Annika. Nå har vi iallfall altså vært nede i Selander-familiens gravkapell. Kom da. Enda en gang ser vi hvordan tilfeldighetene driver sitt forunderlige spill i vår historie. Sogneprest Lindroth har helt rett når han sier at det er en besynderlig tilfeldighet at dette brevet fra Vadstena, som har vært bortglemt i snart 200 år, kommer til rette akkurat i disse dager da det står om statuen i avisene. Annika forlater prestekontoret med en fotostatkopi av Petrus Wiks tilståelse. Hun går rett til Selandergården, der David og Jonas holder vakt. Annika forteller dem om samtalen med Lindroth, og sammen leser de spent igjennom denne fantastiske tilståelsen. Det er et interessant dokument, men den forteller ingenting om hvor den egyptiske statuen finnes. Nå er det samme dag om kvelden. Jonas er alene i Selandergården. Han insisterer på å bli sittende der og holde vakt. I hånden har han kopien av Petrus Wiks tilståelse. Når hun var død, skulle kroppen hennes i all hemmelighet nedgraves på galgebakken. Dessuten ville hun at den ulykksalige billedstøtten likeledes skulle begraves der på samme tid. Finnes det ingen ledetråd noe sted? Forsnakker ikke fyren seg en eneste gang? Hvor gjorde han egentlig av statuen? Nei, jeg finner ikke noe. Jeg får se. Jeg besluttet meg for med den at gjøre noe annet. Hm. Det eneste vi vet helt sikkert, er at den ikke fins på Galgebakken. Men dette, da? Erstatte den med en tyngre gjenstand. En tyngre gjenstand? Hva kan det ha vært for noe? Hva la fyren i kisten til Emilie? Hvorfor skriver han det ikke? en tyngre gjenstand. Mystisk. Åh, for en idiot jeg har vært! Nå har jeg det! Sånn må det henge sammen! Jeg må snakke med Lindrot. Nei, nei, nei, skynd deg, Ingunn, før det blåser bort. God kveld. God kveld. Vil du ha noe varmt å drikke? Nei, nei, nei. Ja, skal vi gå inn litt og Nei, nei! Ja, men Hva er egentlig veien? Kan vi snakke uforstyrret her? Her? På gangen, mener du? Ja. Du har vel ikke så dårlig tid at du ikke kan komme inn et øyeblikk? Jo, jo. Men kjære Jonas, hva er det du har på hjertet? Jeg har jo lest den der bekjennelsen. Brevet fra Peter Husvik. Ja, ja vel. Og hva så? Jo, jeg tror jeg, jeg tror jeg har funnet ut noe. Sier du det? Hva da? Det, det er interessant. Det gjelder det om statuen. Ja. Jo, det står jo at han erstattet kroppen i kisten. Akkurat. Med en tyngre gjenstand. Nemlig! Med en tyngre gjenstand. Og hva tror du det betyr? Jeg lurte bare på om vi kunne gå ned under kirken en gang til og riste litt på kisten for å Jeg mener bare at den der tyngre gjenstanden Nå så sent? Klokken er kvart over ni. Ja. Og gynge litt på kisten for å For å høre hvordan det lyder, mener du? Ja, akkurat. Kan vi det? Jo, når du sier det, så. sender nå Tordivelen flyr i skumringen. En fortelling i tolv episoder overhørt og nedskrevet av Maria Gripe og Kai Pollak. Og overført i norsk av Helge Hagerup. Åttende episode En tyngre gjenstand. Før vi går videre i vår fortelling, vil vi be deg som lytter å tenke over følgende. En tordivel kommer flyvende over en jernbaneperrong, treffer en trøkkfører i øyet, så han blir forsinket med en del gods han skal laste på toget som venter. Hurtigtoget fra Malmö til Stockholm passerer dermed Ringaryd 3 minutter og 28 sekunder senere enn vanlig. Og David, Jonas og Annika, som hadde tenkt å ta opp lyden av toget på bånd, forviller seg bort til Selandergården. Kanskje er det tilfeldig, kanskje ikke, at de tre på denne måten kommer på sporet av brevene som Emilie Selander mottok en gang på 1700-tallet, og som forteller om hennes tragiske kjærlighet til Andreas Vik. Emilie skriver om en gravstatue som Andreas brakte med seg fra Egypt, og som han trodde førte med seg ulykke. Nå er nyheten om denne statuen, som David, Jonas og Annika trodde det var bare var de som visste om, blitt kjent i hele landet gjennom aviser og radio men ennå vet ingen hvor man kan finne den. Hva gjorde Petrus Wiik, faren til Andreas, med statuen da han tok vare på den for Emilie før hun døde? De eneste som tror de har en anelse om det, er Jonas og pastor Lindroth. Begge har lest Petrus Wiiks tilståelse, som har ligget bortglemt i 200 år, og begge er blitt slått av samme tanke. Jonas oppsøker pastor Lindroth sent på kvelden og overtaler han til enda en gang og gå ned i krypten under kirken. Se, det er lys i kirken. Ja visst. Det er Svante Stenfeldt som sitter og øver på orgelet. Han komponerer for kirkekoret i Ringaryr, skjønner du. Det vet jeg. Han er faren til David. Det er rart. Da jeg sto nede i krypten sammen med Annika i formiddag, da Ja, da jeg la hånden på kisten, ble jeg slått av en tanke. Hva var det Petrus Vik skrev? Erstattet Emilies legeme med en tyngre gjenstand? For så vidt sa jeg det til Annika også, men så tenkte jeg at det kanskje var litt for drøyt. Så jeg turte ikke si noe mer. Men eh, kom da, Jonas. Så rart at du kom til å tenke på det samme som jeg. Nå skal vi se Jo, kirkedøren er åpen. Det er vakkert, ikke sant? Jeg skal forresten skrive tekstene til den musikken han holder på med. Jo, flink er han. Og det er morsomt at vi kan gjøre noe kulturelt her i Ringaryd. Nå skal vi finne fram nøklene til krypten. <laughs> Dette skal virkelig bli spennende. Ja, veldig. Ja, her er nøklene. Og så skal vi inn den lille døren der. Jeg kan holde lykten. Nei. Nei, jeg tror det er best at jeg går foran. Her nede er det mørkt som svartenatten. Det er ikke innlagt elektrisk lys her. Er det mange kister der nede? Ja visst. Det er en gammel kirke. Pass deg nå. Ja, sånn, ja. Ja, nå er vi kommet ned. <laughs> Det er litt nifst sånn om kvelden? Enig. Jaha, her borte har familien selanderkistene sine. Inn under velvene her. Du må bøye deg ned. Jaha, nå får vi snart vite om vi har rett. Det er jeg sikker på. Det må jo finnes et spor, tenkte jeg, i brevet hans. Petrus Vigs tilståelse, mener du? Ja. Så tenkte jeg at et eller annet sted har han kanskje forsnakket seg. Mm, det var smart tenkt, Jonas. Jaha, nå skal vi se Her. Her er kisten hennes. Emily Selander. Den ser jo nesten ny ut. Eik, skjønner du. Førsteklasses materiale. Skal vi Ja. La oss prøve. Men vi må ta hardt i, for dette er sikkert tungt. Hvis du løfter der nede, så løfter jeg her oppe, og så kan vi riste forsiktig, så kan vi høre Så kan vi se Hør! Hør! Ja. Der kan du se, Jonas. Der kan du se. Vi er ikke født i går, verken du eller jeg. For det der, det kan ikke være mm, Ja, hvordan skal jeg si det? noe menneske. Eh, rester av en kropp, mener jeg. For etter så lang tid blir det bare bare litt skrot igjen. Eh, så da kan vi gå ut fra at det er Statuen, ja. Det må det være. Ja, Jonas. Så vidt jeg forstår, må det være det. Ja, det var eh... Hva? Da gjorde han faktisk det jeg trodde. Ja visst erstattet legemet med en tyngre gjenstand, skrev han. Da jeg leste det, forsto jeg plutselig hva han må ha tenkt om statuen. Fra grav er du kommet, til grav skal du gå, tenkte jeg. Akkurat i ordene. Og det samme kan Petrus ha tenkt. Og så la han den gamle egyptiske gravstatuen i Emilies tomme kiste så den skulle få fred og ikke bringe ulykke over flere mennesker. Hvordan får man opp en sånn kiste? Nei, nei, nei, du. Det må vi nok vente litt med. Det kan vi ikke gjøre sånn uten videre. Vi må få tillatelse til det. Men eh, skal vi ikke riste en gang til, da? Jo, det gjør vi. Velkommen til Smålandskvarteret. I dag vil vi bruke det meste av tiden på de sensasjonelle meldingene om den egyptiske gravstatuen i Ringaryd. Det har i dag hersket stor aktivitet i Bymuseet i Eksjø. En beslutning om gravåpning er sensasjonelt blitt fattet av pastor Lindrot i Ringaryd. Cæsar Hall, som er professor i antikkhistorie ved Middelhavsmuseet i Stockholm, og byantikvaren her i Eksjø, Herbert Olsson. Her i studio har vi de tre tenåringene fra Ringaryd som i de siste tre ukene har arbeidet intenst for å løse gåten. Vi håper også å få en uttalelse fra deres lærer, som for øyeblikket befinner seg på ferie i Falkenberg. Akkurat nå prøver vi å få forbindelse med lokalradioen i Falkenberg, der deres lærer, Anton Løv, skal befinne seg nå hvis alt går etter planen. Eh, hallo, Falkenberg? Ja, hallo? Ja, der har vi Falkenberg. Er det Anton Løv vi har i studio der? Ja, det er meg. Har dere Jonas eller Annika eller David der? Ja da, lærer. Vi er her og hører deg. Over. Hei på dere. Jeg har jo lest avisen her nede og, og så bildet av dere. Det er virkelig morsomt for Ingarud. Som dere sikkert skjønner, er dette Anton Løv, læreren til de tre tenåringene. Velkommen. Takk, takk. Da jeg hadde lest avisen, tok jeg øyeblikkelig kontakt med Sveriges Radio og lokalradioen her nede i Falkenberg. Og hva har de å si? Nå er det vel hyggelig å være lærer? Ja visst. Fantastisk. Det er ikke hver dag noe sånt hender. Jeg har jo hatt alle tre i forskjellige årskull, og alle har utmerket seg på hver sin måte. David eh, har alltid vært interessert i historie, så egentlig forundrer det meg ikke. Og jeg husker at, eh, at Annika er usedvanlig begavet, og, og, og Jonas ja, <laughs> ja, han er litt av en skarping. Det var ikke vanskelig å gjette at han, eh, at han, skulle komme til å drive det langt. Jaha. Og nå skal jo graven i Ringaryd åpnes i overmorgen. Er det ikke litt synd å være på ferie da? Antagelig reiser jeg hjem. De kommer med andre ord til å avbryte ferien? Det gjør jeg, ja. For noe sånt som dette. det er jo uhyre interessant at Britisk museum er inne i bildet med alle sine ressurser. Da sier vi så mange takk. Det er mulig vi kommer tilbake til Falkenberg og herr Løv senere. Men først skal vi snakke med de tre tenåringene som sitter her i studio. Vil dere fortelle oss hva dere heter? Annika Berglund. Og du? Jonas Berglund. David Stenfelt. Velkommen hit, alle tre. Og dere, hvordan har dette egentlig foregått? David? Foregått? Jeg vet ikke riktig, jeg. Jo, det skjedde altså sånn at på et tidlig tidspunkt kom vi på sporet av denne historien, og vi har hele tiden skjønt at det ville få en sensasjonell avslutning. Ja. Vi har måttet overvinne store vanskeligheter, men har lykkes på tross av små ressurser. Vi har ifølge vanlig praksis benyttet oss av en del tekniske hjelpemidler. Og Hva da, for eksempel? Foruten kassettspillet har vi hatt en walkietalkie, og vi har også hatt en del rent eh, bevoktningstekniske apparater for å beskytte oss. Beskytte dere? Har dere følt dere truet? Vi har selvfølgelig skjønt at en sånn antikk gravstatue er av uerstattelig verdi, så vi har sørget for å være forsiktige og på vakt. Jonas? Hallo? Unnskyld at jeg avbryter, men Jonas Jonas her. Over. Det er meg igjen, du. Det høres veldig spennende, det du sier. Ja. Og nå venter vi altså på at graven skal åpnes i Ringarid kirke i overmorgen. Blir du med, Jonas? Vi blir så klart med alle tre. Da ser jeg det der, Jonas. Jeg kommer også. Da kan vi bare ønske lykke til, og i overmorgen får vi se hvordan den egyptiske gravstatuen ser ut. Takk, alle sammen, for at dere kom. Vi vil for øvrig gjøre oppmerksom på at det nettopp er innkommet en meddelelse til Bymuseet i kveld om at museet i Kairo følger spent med i begivenheten i Ringaryd. Hallo? Hallo, hallo. Jonas Berglund her. Jeg står nå foran kirken med min kassettspiller, og bak meg, utover hele gressplenen, er det masse mennesker som har reist hit for å være med på åpningen av graven. Foran kirken står det en rekke forskjellige biler. Jeg kan se biler fra Sveriges Radio med TV-reportere, og her er også eksperter fra Riksadvokarens kontor og fra Statens historiske museum. Hei, Jonas! Har du sett David? Nei. Er han ikke nede i krypten, da? Nei, jeg kan ikke si ham noe sted. Det er så rart. Han er sikkert et eller annet sted her. Ja. Unnskyld avbrytelsen. Jeg kan for øvrig nevne at en rekke pressefolk er kommet hit fra hele landet. Unnskyld, og... er det du som er Jonas? En av de tre som fant eh, statuen? Ja. Kan jeg ta et bilde av deg? Det er fra Dagens Nyheter. Ja, gjerne det. Det var vel ikke bare deg? eller? Nei. Nei? Eh, kan du se noen av de andre her? Ja, han der borte er pastor Lindroth. Det var han og jeg som løste gåten til slutt. Kan vi ikke få han hit bort også? Pastor Lindroth, kom hit. De vil ta bilde av oss. Det er Dagens Nyheter. Ja, det er vel statuen som skal avbildes, og ikke vi. De, de kan vel vente litt? klart at jeg tar bilde av statuen etterpå. Eh, pastor Lindroth, vil De være så vennlig å stille dem litt eh, mer på siden? Skal se, ja, Litt sånn, ja. Akkurat så får vi kirken i bakgrunnen. Ja, jeg, jeg, jeg, vet ikke riktig. Det, det er vel ingen vits å fotografere oss. Jeg ja. syns faktisk det er å gå vel langt. Det er jo så mye annet interessant her. Kan vi også få et bilde? Ja, stå hvor dere står. Ja, fint, mange takk. Hva var navnene? Pastor Lindrud. Lindrud, ja. Og Jonas Berglund. Ja, bli stående litt til. Litt til, ja. Takk. Fint. Var svært interesse. Nei, nei, hvor har du tenkt deg, Jonas? Jeg, vent på meg. Hallo? Hallo? Eieren av Blå Tørsåstad Solskål. Registreringsnummer CSL 329. Bes øyeblikkelig om å flytte bil. Den blokkerer oppkjørselen bak kirken. Hallo? Hallo? Vi vil gjøre oppmerksom på at vi har klart å få en direkte linje ned til krypten under kirkegulvet. Det er nå bare ett kvarter igjen til graven skal åpnes. For at vi her oppe skal kunne følge med, har byantikvaren i Eksjø, eh, herr Olsson, lovet å stille sin sakkunnskap til disposisjon. Og når vi har fått den direkte linjen klar, skal han fortelle hva som hender i den trange krypten. Hallo? Hallo? Ja, dette er Herbert Olsson. Eh, kan man eh, høre meg? Ja da, vi hører klart og tydelig. Vær så god, Herbert Olsson. Ja, eh, dette er byantikvaren i Eksjø. En dag som denne er det hyggelig å være museumsmann, og det som særlig gleder meg, er den store interesse dere der ute i solskinnet viser. Nei, de gamle egypternes kunstskatter slutter aldri å fascinere oss moderne mennesker. Her nede i krypten er det varmt. Alle TV-lampene gjør det ellers mørkerommet til et lyshav. Eh, denne egyptiske statuen ble brakt til Sverige av en av Linnés elever, som var fra disse trakter. Og det er det jo hyggelig å vite. Statuen ligger altså i en kiste som bærer navnet Emilie Selander. Og denne Emilie var Ja, dette kan jeg jo fortelle dere som ikke har lest om det i avisene. Hun var denne Linné-elevens elskede. Ja, nå ser jeg hvordan man trekker forsiktig kisten til et sted under hvelvet hvor det er bedre plass. Man opptrer med den aller største varsomhet. Det kan vel vare bare noen minutter nå før kisten blir åpnet. Like ved siden av meg her så ser jeg de tre tenåringene som virkelig har gjort en fin jobb for å finne denne statuen. Jeg ser også Cæsar Hall, professor i antikk historie, som i dette øyeblikk iført en spesiell grønn kjeledress arbeider med lokket til den gamle trekisten. Og ja, jeg vet at han gleder seg svært til å ta seg av en så dyrebar kunstskatt. Det er meget trangt her. Rundt meg står det, vil jeg gjette, ja, ca. 300 gamle kister fra 16-, 17- og 1800-tallet. Ja, nå kan jeg se sangepresten i Ringaryd rett ved siden av meg. Eh, ja, et, et, et, et øyeblikk. Eh, skal jeg snakke her? Eh, hva? Ja. ja. Kan De høre oss der? Ja. hallo, hallo. Jeg står nå sammen med pastor Lindroth. Pastor hva var det egentlig som gjorde dem helt overbevist om at statuen ligger i denne kisten? Jo, det var jo denne bekjennelsen som ble funnet i Vadstena. Petrus Viks bekjennelse. Ja. Der står det ordrett 'en tyngre gjenstand'. Han som hadde ansvaret for begravelsen, byttet altså kroppen ut med en tyngre gjenstand. Og på bakgrunn av alt som kom frem gjennom brevene til Emilie Selander, var vi ikke i tvil. og og da Jonas og jeg var nede her forleden kveld og ristet på kisten, da hørte vi en, en tung og dump lyd inni den, og da, da <laughs> var saken glassklar. Eh, takk. Og her har jeg Annika Berglund, en av de tre tenåringene, og jeg vil gjerne få gratulere deg, Annika. Hva føler du egentlig nå? Jo, takk. Dette er veldig spennende. Men eh, Annika, kan du fortelle hvorfor denne Emilie ikke ligger i kisten sin? Jo, det hang sånn sammen at hun så veldig gjerne ville ligge begravd ved siden av ham som hun elsket. Og han lå jo på galgebakken fordi de trodde at han hadde tatt livet av seg. Men det Nei, var... nå, nå, nå, nå, må vi følge med her. Jeg kan se at, ja, nå ser jeg at man med stor forsiktighet borer opp de siste spikerne i kistelokket. Det er nå bare et spørsmål om sekunder før lokket blir fjernet. Ja, jeg skal prøve å komme meg litt nærmere. Og jeg kan betro dere der ute at man nesten føler som om man står ved Tutankhamons gravkjelle. Unnskyld, professor Olsson, men eh, vil De være så snill å stille dem på den andre siden av kisten når lokket blir tatt av? Ja, Da kan TV-seerne være med på dette store øyeblikket. Eh, ja, der, ja. Takk. Fint. Takk, takk. Ja. Og nå ser jeg hvordan professor Hall tar i lokket sammen med en assistent og langsomt løfter ja, det, er, det er så fullt av folk her nede at jeg har store problemer med å se noe av statuen selv. non se, va, non seyahat. Ya seyahat rant. Oh! Bak! Var ya! Alo! Alo! Benim işini tutamul diye. Ya, bir, bir meklâhini bölüm parayı Ya benim de o da yeri, yeri, o da Ya bir kapı bak. İsmiyle klavdı söyle. Kes sıra sıra. skjer vad som än ska ske. Sin framtid kan ingen se. Kessera, sera. Det som sker, det sker. Lincoln! Lincoln! Ja, hva er det? Gjerpe her. Jeg kommer rett fra den graveåpningen. Lincoln, her er overskriften. Skandale under gravåpningen i Ringaryd. Kisten tom! Undertittel Den landskjente gravåpningen i Ringaryd kirke, som i går ble foretatt av eksperter, viste seg å være en stor bløff. Både for dem som ventet nede i krypten, og for de nesten 3000 personer som ventet utenfor på kirkebakken, var spenningen enorm. Og da lokket endelig ble løftet av kisten, viste det seg at den ikke inneholdt noe annet enn en stor stein, som veide noe sånt som 50 kilo. Denne helt vanlige steinen fra Småland var altså det eneste som lå i kisten. I en situasjon som denne spør man seg unektelig hvordan noe sånt kan skje. Det har ikke vært mulig å få tak i verken Cæsar Hall, professor i antikk historie, eller byantikvar Herbert Olsson. I stedet har vi nå her i studio Anton Løv, som har vært lærer til de tre tenåringene som satte i gang denne historien. Ja, herr Løv, hvordan kan noe sånt skje? Ja, Som jeg har sagt tidligere, så har jeg altså hatt alle tre på skolen. Og de har alltid gjort seg bemerket ved en enorm, en helt uvanlig fantasi, tror jeg nok jeg kan si. Hvis jeg ikke skal kalle det virkelighetsflukt. Og så kan man jo spørre seg om hva som er grunnen. Men ser vi på dagens samfunn, blir vi jo slått av at ungdommen ustanselig påvirkes av massemediene. Det er tegneserier, detektimer osv. Fullt av falske forbilder voldsmentalitet og idealisering av forbrytere. Men jeg tror at man kan lære av denne historien at man ikke skal la seg rive med i en virkelighetsflukt som disse stakkars tenåringene har gjort. De tre unge menneskene syns jeg bare synd på. Så får vi håpe at de har lært noe for fremtiden, så de holder seg unna den slags private krimhistorier som har stjålet kostbar tid fra en rekke mennesker som er ærlig interessert i kulturhistorie og egyptologi og bygdeforskning. Og jeg håper bare at våre seriøse forskere og ekspertene fra Vasasamlingene ikke mister motet eller på noen annen måte lar seg klokka? Halv ni. Vi må vel hjem, da. Ja. Åh, så dumt og guffent, alt der. Ja. Jeg får ta ned skremmeskuddene og hele søppelet, jeg, da. Skjønner det ikke. Vi som var så sikre. Nå skal jeg fortelle dere noe rart. Ja, jeg vil ikke være etterpåklok, men Men hva? Jeg hadde hele tiden en følelse av at statuen ikke lå der. Og det sa du ingenting om. Da hadde vi sluppet alt dette. Og han derre læreren vår, han derre Løv, altså. Ja, for en sjofling. Det var bare en følelse jeg hadde. Jeg turte ikke å si noe. Hva trodde du, da? Jeg vet ikke. Det var bare noe som sa meg at den ikke lå der. Hva syns dere vi skal gjøre nå? Gå og gjemme oss på et mørkt sted. Å, det var fælt i TV. Ja. Jeg angrer på alt jeg sa. Men tenk at de kunne gjøre narr av oss på den måten. For det gjorde det. Og så altså, nærbildet av den steinen. Ja, Det kommer jeg til å huske så lenge jeg lever. Ja, opp med huet. Så ille er det da ikke. Tror dere det er sant, det som alle tror? At statuen brant opp sammen med klokkestuen en gang på 1800-tallet? Ikke vet jeg. Kan godt være. Det ville være for tøft. Men dere, det er noe som sier meg at Hvem er det som ringer nå, da? Nå orker jeg ikke mer. Hvis det er fra enda en avis, så sier jeg at jeg er utilgjengelig for kommentarer. Ja, kanskje det er Julia. Ja, jeg tar den. Hallo? Det er David. God kveld, David. God kveld. Hva gjør dere Nei, ikke noe spesielt. Hva er det, David? Er det noe galt? Nei da, ingenting. Du virker litt fraværende. Jo, ja, kanskje det. Du lurer vel på hvilket trekk jeg kommer til å gjøre nå? Eller har du skjønt alt? Nei, jeg ja. Det er noe i veien, det kan jeg høre. ja det er noe rett ved siden av meg. Ved vinduet. Er det noen som ser inn på deg igjen? Er det denne Natte? Nei. Det er en tordivel som vil ut. En tordivel som vil ut? Å ja, de pleier å fly i skumringen. Du, David, vil du høre mitt trekk nå? Ja takk. Jeg tar damen min og slår ditt tårn og sier sjakk. Å, ja Å, hva, hva, kan jeg gjøre med det, da? Ikke noe forhastet, du, David. Det er ikke noe galt i å trekke fort, men det er galt å trekke tankeløst. Jeg er faktisk litt i tvil. David, du må aldri tvile på et trekk fordi du er redd for å tape. Hvis du tror at et trekk er riktig, så gjør det. Ja. ja, det er vel sant. Og glem heller ikke at man kan lære meget av et parti som man taper. Ja, det stemmer nok, men eh, Du, eh, David. Hvis du hele tiden bruker å utvikle fantasien din, blir du samtidig en bedre spiller. En tilfeldig motgang kan vende seg til det beste. Jo, takk. Ja, jeg skal tenke på det. Takk, takk. Farvel, David, og lykke til med neste trekk. Vent. Vent litt. Jeg gjør trekket mitt med en gang. Ja vel. Jo, jo, nå vet jeg det. Jeg setter springeren på F8. Springeren på F8? Jaså. Rakk du å tenke ut det trekket? Nei. Jeg fikk bare et innfall. Innfall? Ja, jeg, jeg fulgte et tegn. Hva slags tegn da? Det var tordivelen. Den satte seg på F8. Ja vel. Da får vi se hva det fører til, og hvordan spillet utvikler seg videre. Farvel, David. Farvel. Så Så, så Nå skal jeg slippe deg ut. Takk skal du ha. Av og til tror jeg på det. Nå skal vi som sagt se hvordan spillet kommer til å utvikle seg. episoder overhørt og nedskrevet av Maria Gripe og Kai Pollak og overført til norsk av Helge Hagerup. Niende episode En stemme på kassetten. En flyvende tordivel treffer øyet til en jernbanemann. Nattoget fra Malmö til Stockholm forsinkes med 3 minutter og 28 sekunder. Tilsynelatende tilfeldigheter men det fører til at mennesker og hendinger som for lengst var glemt, nå er kommet frem i lys igjen. David, Jonas og Annika har nettopp på grunn av disse tilfeldigheter kommet på sporet av brevsamlingen til Emilie Selander, som levde for 200 år siden, og hvor det står om en egyptisk gravstatue som hennes elskede Andreas førte med seg hjem fra en reise sammen med vitenskapsmannen Linné. David, Jonas og Annika tror ikke det er noen tilfeldighet at de har funnet brevene. De er overbevist om at det er meningen at de skal finne statuen. Og etter å ha lest en bekjennelse fra faren til Andreas, tror de at den må ligge i kisten til Emilie, og at hun i stedet ligger begravd på galgebakken ved siden av sin Andreas. Vitenskapsmenn, radio og presse er til stede ved gravåpningen, men tilfeldighetene driver sitt spill. Kisten er tom. Han derre forbaskede Gjerpe i Smålandsposten! Hør på dette! Skandale ved gravåpningene i Ringarid. Det må jo være helt tørka! Hva er det de skriver, da? Denne her, for eksempel. Tre tenåringer og en prest lurer professor. Skrive sånt om gamle Lindrot. Råttent! Lindrot er ålreit. Altså, se på bildene. Se på meg, da! Ja. Det ser helt sprø ut, jo. Det her er ikke noe å bry seg om. Ja, det er dårlig gjort, iallfall. Skal vi ikke droppe det med avisene nå, dere? Jeg skal få holde meg langt unna avisene heretter. Hva er det egentlig vi bråker om? Hør her. En viss statue lå ikke i en viss kiste. Og hva så? Da vet vi det. Jeg lurer på hvorfor. Hvorfor hva? Hvorfor den ikke lå der. Vent litt. Nå skal dere få høre noe jeg tok opp av kassetten i går. den skumlingen som har spionert på oss. Jeg stakk ned dit med en gang, men da var bilen borte. Og hva beviser det? Ingenting. Han var vel bare nysgjerrig, som alle andre. Men hvorfor fikk han det så innmari travelt med å komme seg unna? Han måtte flytte bilen! Det fikk han jo beskjed om. Men hvorfor sto bilen hans bak kirken? Tenk om han var inne og knabbet statuen natten før. Nei, nei. Det holder ikke. Jeg har lest i en avis at man kunne se på kisten at den ikke var blitt åpnet siden den ble plassert der, en gang på 1700-tallet. Dere kommer iallfall ikke bort fra at han typen var der. Det er jo litt mystisk. Jeg tar den. Jeg begynner å få et visst grep og kvitte meg med alle nysgjerrigperene. Hallo? Jonas Berglund her. Hei, Jonas. Dette er Gjerpe. Fra Smålands Nyheter. God dag. Det gikk jo som en drøm, dette her, Jonas. Hva? Et fantastisk fantastisk løssalg, Jonas. Ja, så mange aviser har vi ikke solgt siden. Ja, jeg vet ikke siden når. <laughs> Og vi kan selge historien i flere dager fremover. Så hvis du har noen nye sensasjoner på lager, er det bare å spytte ut, hva? <laughs> ja, Men det ble jo bare tull i det med statuen. Tull? Det var da mye mer smell i dette enn om de hadde funnet en gammel statue. Alle de folka fra Stockholm ekspertisen og professoren og hele balletten, og så var kisten tom! <laughs> og pastolinrota, som ser ned i kisten og får øye på steinen. For et bilde! Ja, da så han passe dum ut. Nei, det var ikke særlig morsomt. Ah, hør nå her, Jonas. I denne bransjen her er den ene nyheten like bra som den andre. Bare den gir store overskrifter. Vi klager ikke. Den der forbannelsen over statuen har forresten skremt opp hele Småland. Hei, det er Lindrot. Ja, klokken er tolv alt. Kom nå, Jonas. Lindrot er her. Folk tror på sånt, skjønner du. Helt sperret. Jeg trodde ikke folk var så overtroiske lenger. Redaksjonen er faktisk nedringt av en masse tullinger som er sikre på at Tutankhamon går igjen i, i Småland. Hva? Hørt på maken? Så spøkelser er fremdeles godt stoff. Ja. Det er sprøtt. Men eh, du, eh, spøk til side. Eh, du sa noe om en annen forbannelse som skulle hvile over et hus eller en slekt i Ringaryd, eller hva det nå var. Kan vi ikke lage noe på denne historien med det samme, mens folk likevel er litt skretne? Jeg veit ikke riktig. Legg på nå! Kom! Jeg må nok stikke. Eh, eh, vent litt da, Jonas. Har, har, du ingenting vi kan bruke? Det er noen som venter på meg. Jeg må dra. Ja, jeg ville bare si takk for i går, Jonas. Jeg tror du passer i denne bransjen. Jaså? Og Jonas, én ting til før vi slutter. Hvis det skulle dukke opp noe nytt, så ringer du meg øyeblikkelig, ikke sant? Jo da, det lover jeg. Det, Hvem er det du snakker med? Nå må vi stikke. Fint. Da var det ikke noe mer. Ha det. Ha det. Hvem var det? Åh. Skynd deg nå, Jonas. Jeg skal bare hente blomstene. Ja, jeg tenkte vi kunne ta veien over Johanssons utmark. Det går litt fortere, og det betyr jo en del. Klarer bilen å komme opp den bakken der, da? Oh, ja, da du, vi skal bare ta litt sats. Oh, oh, oh. pass opp! Se der! Stopp! Ja, ja, ja, ja stopp. En natte midt i veien. Hvor kom han fra? Ja, han dukket bare rett opp foran bilen. Kom rett ut av skogen. Jeg så han ikke. Bare flaks at det ikke gikk galt. Hvor ble det av ham? Der borte står han. Bak de granene der. Jeg tror ikke han er edru. Natte? Det hører du, Natte. Dette kunne gått riktig ille, det. Mm, eh, kan du si det? Ja, Du må se deg litt for, du også, vet du. Hvis det ikke skal skje en ulykke. Det må du også gjøre. Ja, Helt riktig. Man må holde øynene åpne. Men eh, ikke snoke. Det er da ingen som snoker her. Jaså. Hva gjorde dere i går, da? I går? Ja, dere skal jo holde opp med det der. Gjør narr av hele bygda. Det hevner seg. Tenk over det. Adjøs. Der gikk han. Stakkars Natte. Er det noen som vil ha en tyggis? Mm. Ja, han har det ikke så lett med seg selv. Gjøre narr av hele bygda? Ja, han, han har vel lest avisene. Hva med deg, Lindroth? Har du lest avisen i dag? Det har jeg, ja. Det er ikke noe å bry seg om. Nei, vet dere hva, dette overlever vi. Jeg tenker som så. Vi har handlet efter beste evne, og hadde ikke vi begynt å gruble over statuen, hadde vi aldri funnet graven til Andreas heller. Og da hadde vi gått glipp av denne lille høytidsstunden som venter oss nå. David, vil du gi meg øksen? Ja. ja takk. Og vil du holde her, Jeg skal holde, Ja. Ja, sånn, Nå behøver du ikke å holde lenger. Jaha. Vi er samlet her på galgebakken for å hylle deg, du traktens store sønn Andreas Vik. Jeg skal lese det som står på denne tavlen, som vi, dine venner, har reist til ditt minne. Til minne om Linnés elev Andreas Vik, født i Ringaryd den 23. mai 1738 og død i Ringaryd den 17. september 1779. Han valgte selv å få hvile på dette sted. Og nederst på minnetavlen står disse ordene av Andreas selv. Alt levende hører sammen. Disse ordene var selve grunntanken i ditt liv og hele din gjerning. For deg var ikke døden slutten på livet, men fortsettelsen. De døde lever, mente du. Og nå kan du legge blomstene dine der nede, Annika, ved siden av eiketreet. Det ser så vakkert ut der. Tror du at de døde lever? Ja, hva tror du egentlig? Jeg tror på et evig liv, akkurat som det står i Bibelen. Men de som er døde, tror du at de kan meddele seg til oss som lever på noen måte? Hva mener du med det, Jonas? Jeg mener eh, sette seg i forbindelse med oss og sånn. Sette seg i forbindelse med Ja, hvorfor skulle de gjøre det? Jeg vet ikke. Jeg bare lurte på det. Vet du hva jeg tror, Jonas? Jeg tror ikke det er meningen at vi skal vite noe særlig om det der mens vi lever her nede. Livet på jorden er ett, åndens liv noe annet. Lukk døren, så ikke mamma hører oss. Hva er det med deg? Kom og sett deg, og skjerp deg alt du kan. For nå skal du få høre saker og ting, altså. Hva da? Husker du den gangen utenfor Selandegården, da jeg fikk inn en stemme på kassetten som sa Emily, Emily? Ja, det var uhyggelig. Det var like før vi fant skrinet med brevene til Emily. Ja, Det der har jeg ikke turt å tenke på engang. Ja, men Annika, jeg tror jeg har fått inn den samme stemmen på kassetten en gang til. Nei! Nei, det kan ikke være sant. Nå skal du få høre. Dette tok opp i går i kirken. Den eneste gangen da David var til stede. Merk deg det. Etterpå forsvant han, vet du. Han var ikke der da graven ble åpnet. Hvorfor ikke, tror du? Han ble plutselig så rar der inne i kirken. Helt borte, liksom. Hørte ikke hva jeg sa. Akkurat som forrige gang da stemmen kom inn på kassetten. Ja, men hva tror du det er? Jeg tror ikke han er klar over det selv. Nå skal du få høre. Vi går altså der og prater, David og jeg. Og jeg har kassettspilleren på. Kanskje vi var litt for raske. Hvordan da, mener du? Kanskje statuen ikke ligger i Emilies kiste likevel. Ikke tull. Så klart den gjør det. David? Og så bare stakk han, skjønner du. Hørte du det? Stemmen! Ja. Så sånn nifst. Hørte du hva hun sa? Hvem er det, Jonas? Jeg tror det er Emily. Jeg tror hun prøver å fortelle oss noe. Hva da? Jeg syns hun sier 'i kassetten'. men Jonas, det er jo ikke mulig. Det kan ikke være Emily. Hun er jo død. Det kan være Emily. Nå skal jeg vise deg noe. Se her. De døde snakker på bånd. Hvor har du fått tak i den boken? På biblioteket. Det fins forskere over hele verden som holder på med sånne ting. De sier de kan få de døde stemmer inn på bånd. Jonas, det tror jeg ikke på. Tror du på TV-en? Ja, det er vel klart. Hva tror du folk ville ha sagt om TV-en for 100 år siden? Eller bare for 50 år siden, hva? Tror du noen for 50 år siden ville trodd på at vi skulle kunne sitte hjemme og se på astronauter i en kasse? Typer som tasser rundt på månen, og vi sitter her nede og ser på dem i en kasse, samtidig? Tror du farfar hadde bitt på den? Aldri i verden. Sånn er det med dette også. Det er noe som kommer, helt sikkert. Hør her. Erfaringer fra forskningen gjør det mer og mer sannsynlig at de døde på en måte lever og prøver å få oss til å forstå dette. Med båndopptakeren har vi fått en ny og enestående mulighet for å oppnå kontakt med de døde. Hva sier du til det? Jeg vet ikke. Jeg lurer på hva David ville ha sagt. På en merkelig måte virker det som om det har noe med ham å gjøre akkurat hva jeg tror også. Vekket jeg deg? Nei da. Nei. Klokken er snart ni. Mm. Eh, jeg ville bare si at jeg stikker en tur ned til kirken. Lindrot og jeg skal jobbe teksten og musikken sammen i kveld. Mm. Du, du er vel ikke syk, David? Nei, jeg ligger bare og tenker. På den dumme historien med statuen? Nei, nei egentlig ikke. Hva tenker du på da? Jeg vet ikke. Det glir bare bort fra meg hele tiden. Jeg, jeg tror jeg vil være alene. Glir bare bort? Ja. Ja, du kjenner sikkert til det. Det virker nesten litt spøkelsesaktig. Plutselig føles det som om som om jeg liker ved å komme på noe viktig. Og så konsentrerer jeg meg alt jeg kan, men så puff, borte vekk. Mm. Ja, ja. Nå må jeg løpe. Eh, prøv om du kan koble tankene helt ut. Hmm. Så kommer det kanskje av seg selv. Eh, hei så lenge. Hei. Mm er jeg så, så innmari trøtt. Hva er det med meg? Mm. i drømmen. Ja, hallo? Hei, det er Jonas. Å, å, å ja vel. Ja, hei. Hvordan går det? Å, det var synd at du vekket meg. Jonas. Spill det siste om igjen. Bare helt på slutten. Fra bruset. Ålreit. Jeg spoler tilbake. Da setter vi den på her. Kanskje statuen ikke ligger i Emilies kiste likevel. Ikke tull. Så klart den gjør det. David! en stemme der. Hvem er det? Hører du hva hun sier? Hva syns du? Nei, du først. Jeg vil ikke påvirke deg. Biskopen Biskopen, sier hun. Jonas syntes hun sa i kassetten. I kassetten. Jeg kjører den en gang til, jeg. jeg også at hun sier biskopen? Nei, jeg sier som Lindrot. Jeg syns ikke vi skal bry hjernene våre med den slags. Jeg tror det må være en naturlig forklaring. Jeg tror det er Emily som prøver å fortelle oss noe. Hva er det, David? Hva tenker du på? Kanskje det har noe med statuen å gjøre? Et spor, kanskje? David! David, hva er det? Det virker så rart, alt sammen. Jeg må gå. David, hva er det? Andreas Andreas? Tankene til Andreas. Tiden skulle bli moden for dem. De døde lever, sa Andreas. Nå må jeg dra. David, hvor skal du hen? Jeg føler meg så rar. De døde lever. Sitter du her og skriver? God kveld. God kveld, David. Jo da, jeg sitter og skriver tekstene til den suiten for kor. Ja. Og det er så fint å sitte her og skrive når din far spiller. Da får jeg tanker og stemninger direkte fra musikken. Får jeg forstyrre litt? Ja visst. Bare sett deg her på benken ved siden av meg. Det er noe jeg gjerne ville spørre om. Ja? Lover du å svare helt ærlig? Jeg prøver å være så ærlig jeg kan. Ja, du sa før i dag at det finnes et liv etter døden. Det stemmer, David. Jeg kan umulig tro at livet slutter med kroppen og all elendigheten her på jorden. Jeg tror at sjelen lever videre. Ja, men det var noe du ikke svarte på. Finnes det noen måte de døde kan få kontakt med oss på? Ja, Det er et alvorlig spørsmål du stiller meg der, Arvid. Kan du svare på det? Hvis vi skal holde oss til Skriften, er det vel ingenting som beviser det. Men når man har levd så lenge som jeg, og sittet ved så mange dødsleier, må jeg innrømme at jeg både har hørt og sett en hel del som har fått meg til å undres. Ja Det skjer noe akkurat der, på grensen mellom liv og død. Noe som Ja, jeg kan ikke si noe mer om det, David. Men kanskje de døde har en måte å meddele seg på som vi verken forstår eller legger merke til. Men hvis jeg stiller spørsmålet sånn kan de døde påvirke oss og få kontakt med oss på den måten? Nå skjønner jeg ikke riktig hva du mener. Jeg mener bare om de kan gripe inn i tankene våre og lede oss på en måte. Men hva står det på det papiret? Hva er det du har skrevet? Her, mener du? Ja. Det skrev jeg akkurat nå. Jeg kom på det for et øyeblikk siden. Det er teksten til den melodien din far spiller akkurat nå. Den handler om en blå blomst, og jeg har tenkt meg den sånn. Hør meg, blå blomst, hør meg, hør meg. Du skal snakke, du skal tale David? David? <laughs> Hvor ble det av gutten? sprunget ut. Blomstene er blå. Hør meg, blå blomst. Hør meg, hør meg. Du skal snakke, du skal svare. Hvorfor gir du meg ingen tegn lenger? Eller har du gitt meg noen som jeg ikke har forstått? Eller stiller jeg gale spørsmål? Hva Hallo? God aften. Du høres redd. Jaså? Ja, jeg synes det. Uh, ja, det er nokså sent. Sent? <laughs> Det tenkte jeg ikke på. Jeg følger ikke med i tiden. Å? Du, det trekket du gjorde i går med springeren Det tordivelen viste meg? Ja. Herre Hvordan skal jeg si det? Jo, et trekk som forandret hele spillet. Og nå blir jeg nødt til å la damen min ta din dame og si sjakk. Hei sann. Ble du forskrekket nå? Det var et rart trekk. største betydning. For det kan avgjøre hele partiet. Jaså? Så tenk deg nøye om. David, god natt. God natt. Neste trekk blir av aller største største betydning. sender nå 'Tordivelen flyr i skumringen'. En fortelling i tolv episoder overhørt og nedskrevet av Maria Gripe og Kai Pollak. Og overført til norsk av Helge Hagerup. Tiende episode To halve tredukker. er det en slags skjult mening i at David, Jonas og Annika skal finne den gravstatuen som Andreas Wiik for 200 år siden brakte med seg hjem fra Egypt? Eller er det tilfeldigheter som har ført de tre vennene til Selandergården og satt dem på sporet av brevsamlingen til Emilie, som var kjæresten til Andreas? Andreas og Emilie fikk hverandre aldri, men Emilie pleiet den blå blomsten hun fikk fra Andreas som et barn, og dens etterkommer så fremdeles i Selandergården. Derimot var hun redd for gravstatuen og ba faren til Andreas om å fjerne den når hun var død. Ligger statuen i Emilies kiste? Vitenskapsmenn, presse og radio er til stede ved graveåpningen, men tilfeldighetene driver igjen sitt spill. Kisten er tom. Hold dere unna ting dere ikke har noe med, sier gamle Natte, som er litt rar av seg. Men det vil de ikke. Særlig David føler at det er noen som vil ham noe. Noen som vil fortelle ham et eller annet. For en nydelig blå farge. Se nå. Når solen lyser på blomstene. Tenk at den sprang ut akkurat i går. Ja, da vi reiste minnetavlen over Andreas. Ja. Det er rart. Det ser jo ut som om blomstene stirrer på oss. Jeg lurer på hva Emily tenkte når hun sto her og så på blomsten sin. På Andreas, selvfølgelig. Kanskje hun sto akkurat her? hvor jeg står nå. Av og til virker de så uhyggelig nær. Som om de sto like bak ryggen på oss. Jeg tror de prøver å komme i kontakt med oss. Jeg er sikker på at det var Emily som kom inn på kassetten. Det er noe hun vil oss. Skal vi ikke gå på rommet til Emily igjen? og ta frem brevene igjen. Kanskje vi finner noe som vi ikke skjønte tidligere. Ja. Nye spor. Kom. Hysj. Det ringer på døren. Hvem kan det være? Sa du ikke at mamma skulle komme? Klokken er ti. Å jo visst, det hadde jeg glemt. Jeg stikker ned og åpner. Si at jeg ikke blir med til mormor i dag. mamma. Hun har ikke nøkler. Hvem er det da? Vent, jeg skal se i vinduet. Se der! Den blå Peugeoten. Og det sitter noen i bilen og venter. Det er han! Skumlingen. Hva vil han for noe nå, da? Hva skal vi gjøre? Dette fikser jeg. Hent kassettspilleren, David. Hysj. Hysj. Han, han kommer inn de blir her. David, gi meg kassettspilleren. Dette må inn på bånd. Hallo, hallo. Vi befinner oss nå i annen etasje og kan se ned i stua gjennom trappegelenderet. En mann kommer inn i stua. Jeg kan bare se buksebeina. Han har brune sko og brune bukser. Han hoster! Han går bort til bokhylla. Hvorfor? Hva gjør han? Han roter i bokhylla. Han leter og leter i bokhylla. Det er en hel vegg med bøker. Han leter bak bøkene. River dem ut. Han har liten tid. Det virker som om han leter etter noe bestemt. Hva gjør han nå? Leter fremdeles. Hva leter han etter? Jeg vet ikke. Mannen reagerer på bilhornet. Han leter etter et sted hvor han kan gjemme seg. Hva gjør han nå? Han lister seg bort til den andre siden av stua. Jeg kan se ham tydelig bakfra. Han åpner vinduet, klatrer ut og forsvinner i hagen. Hva skal vi gjøre? Hei, Annika! Det er mamma. Det var derfor han andre tuta, for å advare. Hun går inn i stua. La oss bli her. Ja, Mannen han kan komme tilbake. Vi må finne ut hva han leter etter. Hei! Jonas og Annika! Der gikk hun. Vent litt. Hun er ute i hagen. Hun plukker blomster. Hør her. Det gjelder sekunder. Ja. Jeg skal skygge han typen. Ikke gå. Bli her, Jonas. Hør på meg, da. Ja. Det kommer en mann hit. Han forsikrer seg om at ingen er hjemme. Låser seg inn med egen nøkkel. Går rett bort til bokhylla og leter etter noe. Utenfor har han noen som holder vakt. Så kommer mamma, ikke sant? Ja. Han får et signal. Det betyr fare. Han gjemmer seg, men han har ikke funnet det han leter etter. Det så vi jo. Akkurat. Ja, mamma er i hagen, og så lenge hun er der, holder han seg skjult. Men i det øyeblikk hun går, da kommer han inn igjen for å lete videre. Ålreit. Altså, du, Jonas, står på vakt ved vinduet, og med det samme mamma går Ja. Så plystrer du til oss. Nemlig. Og David og jeg går ned til bokhylla. Vi må finne det han mannen leter etter, før han kommer tilbake. Akkurat. Klart, Jonas. Kom. Det gjelder sekunder. Ja, skynd dere. Mamma har snart en bukett ferdig. Jeg tar bøkene her. Og du, de der. Ja. Vi vet jo ikke engang hva vi leter etter. Blås i det. Bare let. Ja, men... Let. Ja, ja, ja, ja. Hva er det for noe? Det er en tordivel. Den kom seg inn bak. Vi har ikke tid til tordiveler nå. Jo, det har vi. Her. Jeg har den. Du er sprø! Hvis jeg bare visste hva vi leter etter. Annika, kom hit. Se her, hvor tordivelen havnet. Ja? Kikk mellom bøkene her. Hva ser du? Et kort? Et fotografi? Det er jo trappen opp fra stuen. Se nøye på trappestolpen. Den store, tykke trappestolpen. Ja! Den egyptiske statuen. Det er Jonas! Typen kommer tilbake. Filler'n! Jeg, jeg får ikke kortet ut. Vi får hente det etterpå. Sett bøkene på plass igjen. Skynd deg. Ja. At du stiller dem opp ned. Snu dem.